Hey, it's me, Ronaldo. Thanks for tuning in to Who Good Radio. Hey, hey, hey, hey. Good evening, good morning, wherever you are. Maraming salamat. Uh, tinitest ko lang tong uh, bago kong connection. Hopefully, ay uh, may uh, magandang pagbabago sa sa line natin. So ngayon, sumahan niyo lang ako kasi na-miss ko lang mag-live. Kung sino man na nandito, kung nasa man kayo, <laughs> wala naman tong plano Okay, um, wala tong uh, schedule actually. So gusto ko lang i-try yung line, uh, yung bagong uh, fiber connection. Then uh, let's see kung sino mga nandito. Samahan niyo ako muna. Kamustahan lang. Kamusta kayo? Nasaan kayo ngayon? Anong ginagawa niyo? Uh, by the way, uh, ano, anong ano ngayon? Um, araw ngayon. It's uh, Thursday, di ba? ang oras dito sa Pilipinas ay ano na eh, 12.25 uh, na. Uh, November 8, 2018. Sa Kuwait, 7, 7.25 na. So yun, kung sino lang naman nandito, okay lang naman. You can just uh, join if you want. At uh, maraming salamat. Nasaan kayo ngayon? Kamusta naman? Long time no see, ah. Kamusta yung pickup? Kamusta naman yung sound ko? Kamusta naman yung uh, ang uh, connection, okay lang ba yung uh, video, hindi naman siya choppy or what, let me know. Okay, kasi tinetest ko tong bagong uh, kabit naming ano, connection. At in fact, uh, meron pa akong i-test tomorrow but tonight, eh gabi na, so wala na akong time gawin yon Kaya ito na muna. Okay? So let's see kung uh, sino mga nandito. Kamusta? How are you? Long time no see. Okay? And uh, Anong ginawa niyo? Kumusta na? Oh, bagong ano na eh. Uh, sa ano na, second week na, no? Yeah, November. Isang buwan na lang ng uh, ano, December na. Kumusta? Saan yung regalo? <laughs> Ay, kumusta kayo? Nakakatuwa naman. Ginulat ko na naman kayo, no? Walang, walang, walang uh, signal or walang uh, pasintabi man or uh, walang pasabi. Ah, uh, wait lang ha kumusta naman? Sabihan niyo ako dito kasi mukhang parang uh, konti yung ano ko. Ah. Wait lang. Ayun. Hi, kumusta na kayo? Ah, uh, wait lang. Tingnan ko muna dito. Uh, yan. Greet ko muna kayo para may konting minuto tayong mag-usap-usap uh, man lang. Actually, meron akong topic sana ngayong gabi na sakali man parang gusto kong i-share sa inyo kasi nakita ko to. Then napaka-importante siya. Ang uh, topic niya ay uh, yung mga signs na siya talaga dapat ang pakakasalan mo. If you are ano watching tonight, babae ka para to sa mga babae. At kung lalaki ka, ang uh, pakinggan mo kasi ito dapat ang mga qualities mo na meron ka para magustuhan ka ng isang babae. Okay, kung ikaw naman babae, tingnan mo kung itong mga qualities na to na sasabihin ko ay nandun sa pinapangarap kong lalaki or yung boyfriend mo. Okay? Or yung isang taong mm, nag-invite sa iyo na pakasalan mo siya. <laughs> tingnan natin. Okay? So, test broadcast lang naman to. Hi to you, uh, Jocelyn uh, Ryman uh, de la Cruz. Kamusta ka na? Long time no see. Si Rosalie uh, Rosalie Chap. Okay. Hello, DJ Ron watching from Kuwait. Good morning, Ron. How are you? I miss ko na yung live mo. Uh, always take care and God bless. You always watching from Lebanon. 6.25 pa lang dito sa inyo. Okay. Wow. Masyado pong maaga, no? So marami pang oras tayo magsama-sama. Okay. Natutuwa ako kasi maganda yung line natin ngayon. Um, Daryl Jane, Hello po DJ Ron. Finally nakita na din kita naka-live watching from Jordan. Hi Daryl. Thank you so much. At maraming salamat. Medyo malamig dito. Feeling ko nasa Baguio ako kaya sinuot ko yung uh, bonnet <laughs> from Baguio. Actually, ang mangyayari kasi dapat wala ako ngayon. Uh, sama sana ako dun sa auntie ko papunta ng Manila kanina. Actually, kanina pang dapat na umaga. Ang kaso, hindi natuloy kaninang umaga na set nila ngayong gabi nakakaalis lang kanina mga 10 p.m. dito sa Pilipinas. Hindi na ako nakasama kasi marami pa, may gagawin pa ako. So, uh, kaya nagbago yung plano namin. Then, ang uh, plano sana ay pagpunta doon, by Saturday, pupunta kami ng Baguio. Eh, wala. Eh, hindi na ako nakasama. So, feeling ko na lang na nasa Baguio ako, kaya pinandar ko na lang yung aircon. Then, uh, suot ako ng bonnet <laughs> from Baguio City. So, kahit man lang uh, ah, papano ay ma-feel ko yung uh, uh, pagiging uh, taga Baguio. Okay, anyway, last uh, punta ko ng Baguio, ano pa? 2016. So, matagal na, no? Ano kaya itsura ng Baguio ngayon? Ayun, sino mga taga Baguio dito? Kamusta or napunta na ng Baguio? Kamusta kayo? Tingnan natin yung mga nandito. Hi, Marilyn Kadungon. Thank you for uh, joining us here. Mm, DJ watching from Israel. Si uh, Jenny Javier. Kamusta yung sound ko? Okay lang ba? Okay, and uh, hello po. Uh, hope you're fine, teacher. And I'm good. I'm doing fine. Thank you so much, Marilyn Kadungon. And si Wayne Clarion Ablanque. Uh, hey, hi, DJ Ron. How are you? Kumusta ka rin? And si uh, Num Numraf. <laughs> Sorry, ah. Yeah. Um, medyo ang paningin ko minsan sa has been parang scattered eh. Uh, Espanto from uh, Jeddah, Saudi. Thank you for joining. Uh, ah, si Nympha Florine. Uh, hello watching from Thailand. Kamusta dyan? Anong oras sa Thailand? Si Daryl, sabi niya, okay lang po. Sounds niyo, uy, very good. Thank you so much. Loud and clear. Sabi ni Marilyn, hi! Kamusta ka, Jane? Guarin. Guarin. Hi. Si Norly uh, B. Jana Datiles. Hello, DJ. How are you? si Nympha Florine, kamusta ka na tabi? Ayos man tabi ako. Um, uragon pa man giraray. <laughs> If you're from Bicol, that means to say, ano, okay naman ako, magaling pa rin naman. Kasi when you say uragon, they, uh, it's, it means uh, magaling. Uh, it means na hindi naman yung magaling na bilang tao. Yung magaling means we're, we're okay, we're doing good, mga ganun. Uragon or magaling. Pwede din sabihin natin magaling sa isang bagay. So, usapang Bicol. Okay, thank you so much. Si Adreline or Adreline, yeah. Uh, Estor, Estorico. Hi, Teacher Ron. Kamusta ka? Thank you. Si um, Marichu. Hi, kamusta ka? Ang dami natin ha. Ah. Si Ying Tigkal Galang. Hi, Teacher Ron. Kamusta po? Pa-shoutout naman po. Ying Tigkal Galang from Qatar. God bless po. Hi to you, Ying. Kamusta ka? Maraming salamat sa pag-join. Hmm, by the way, marami nag uh, marami nag-request ng uh, shirt. Nakakatuwa naman. Oh, by the way, suot ko pala ngayon. So, yung mga gusto lang naman. Naka-post naman to dyan sa ano. Uh, ito kasing cut na to pang lalaki to. May cut naman na pang babae. So, tingnan nyo na lang sa post dito sa Facebook page kung gusto nyo naman. You can uh, uh, choose yung kung anong uh, design ang gusto nyo. Pero nakakatuwa. May mga nag-order. Ang dada, I mean, ang lalayo eh. So, nag-worry lang ako kasi baka yung uh, shipping fee ang medyo mapamahal kayo doon. So sana kung pag nakauwi na lang kayo ng Pilipinas, saka kayong order. Pero kung gusto niyo naman makuha na kagad and uh, nasa abroad kayo, okay lang naman yan. Gawa natin ng paraan yan. Tanungin natin kung magkano yung shipping cost. Okay? Uh, yung uh, shirt naman, eh, mura naman yan. Si Grace Ruby Alcantara, hopefully dumating na. Alin po? Ah, sino yung dapat dumating, Grace? Okay, sana nga dumating na rin whatever it is. Uh, Eden uh, Folido. Uh, hello, teacher. On watching from uh, San Mateo Rizal. Hmm. Uy, gising ko pa ha. Grace Ruby Alcantara. Tagal mo, DJ, di nag-live. Oo nga. The reason why, kasi may problema yung line. At uh, nagkataon, okay na tong linya namin. So, kaya tinitest ko tonight. So pag ito ay naging tuloy-tuloy na, most probably magiging regular na ang ating uh, pagsasama. Okay? at uh, makakapagbigay na ako ng regular schedule. Hindi yung bigla-bigla nang sumusulpot <laughs> na parang multo. Okay, uh, Adreline S. Uh, Torico, miss ko na life mo, DJ Ron. Oy, thank you. Mm, Norly, Norly, Bijana Dita, oh, Datiles, sa DJ, because of you, nakarealize na ako na hindi nga talaga para sa akin ang boyfriend ko. Wow naman. That's good. Actually, that's good. Kasi hindi natin dapat uh, I mean, ipilit ang isang bagay na hindi naman talaga dapat para sa iyo kasi the more na ipipilit mo 'yan, hindi ka magiging masaya at hindi ka magiging uh, fulfilled sa buhay mo. Na? Marami kang mga bagay na dapat mangyari sa buhay mo na mapipigilan dahil sa isang bagay na pinipilit mong mangyari sa buhay mo. Like, may boyfriend ka. Hindi ka naman na masaya. Hindi naman siya naging maganda ang touring niya sa'yo. Tapos pinipilit mo lang dahil mahal mo siya. Wala eh. Napipigilan yung dapat na magandang mangyari sa'yo. Yung blessings na dapat ma-receive mo, hindi mo matatanggap kasi nandun ka, kasama mo yung tao na walang ka-blessing-blessing <laughs> sa buhay mo. So yun, kaya kailangan mo talaga mag-give way or give up and just let go para naman ma-receive mo talaga yung total blessing from God. Kasi uh, sa relationship kasi natin, minsan or kadalasan, nagkakaroon tayo ng mga nagagawang mali dahil sa sobrang pagmamahal natin sa isang kapareha natin. Then, alam nyo ba, kapag nakagawa tayo ng mali, ang layo ng blessing sa atin. Ramdam nyo yan, mararamdaman nyo yan. Kapag malayo, pag marami tayong nagagawang kamalian sa buhay at yung mga pinagbabawal na dapat gawin ng isang um, magkasintahan ay na nagagawa na natin, feeling mo, sobrang bigat ng pakiramdam. At ang ang layo ng ano, yung yung blessing. Yeah, parang, ha? Ah, parang puro na lang uh, kalungkutan, kamalasan na nangyayari. So, yun. Kapag pinipilit natin isang bagay, talagang malayo talaga diyan ang uh, ibibless atin. So, kasi pag may sinasabing kapag ikaw daw ay nagiging obedient, ay masunurin sa Kanya, ibibless ka niya. Pero kung hindi ka naging masunurin, yung blessing sa iyo ay malayo. Yun yun. Okay? So, natutuwa ako at nare- nakaka-realize yung mga nanonood dito especially sa Hugot Radio uh, YouTube channel natin, mm, na-realize nila talaga yung mga pagkakamali, yung mga dapat na baguhin, yung mga dapat na bitawan. Yun, nawawala na yon At uh, nagkakaroon sila ng bagong buhay, bagong uh, situation sa buhay nila na wow, ang gaan, wow, I'm so free. Parang masarap sarap ng buhay. Although there is pain inside kasi na naalala mo yung uh, past mo, yung mga pinagsamahan nyo, but still, ang um, looking at the brighter side of it. Kumbaga, parang, ay wow, oo nga no, ba't di ko to na naisip kagad? Di ba? Ang gaan ng feeling ko ngayon, oh, may pain pero pawala siya. Pero pag uh, ano kasi, mind over matter lang naman talaga yan eh. Kapag inisip mo na, sakit-sakit, <laughs> masakit talaga. Pero kung isipin mo, ah, okay, eh, may pain, then just move on. Oh, wala din naman yan. Ah, oh, I, I'm telling you, dumating sa point na talagang uh, nag-down talaga yung emotion ko. Super, as in, iniyak ko yun. Ay, kung mga lalaki kayo, huwag kayong mahiyang umiyak kasi kailangan nyo talaga yan, ang uh, ilabas yan. And it's normal for us to cry. Hindi i- ibig sabihin na lalaki ka, hindi ka dapat umiyak. That's totally wrong and that's not ano, um, the right thing to do kasi the more na pinipigilan mo ang emotion mo, ikaw rin naman magkakasakit niyan. Kahit doktor magsasabi, bakit? Pinipigilan mo, iyak mo yan. Well, kaya nagkakaroon ka ng problema sa puso mo dahil ang emotion mo lagi mong pinipigilan. So yun, kapag lalaki ka, huwag ka mahiya. Okay? Anyway, nagawa ko naman yun. Nasa loob ako ng room. Then I was praying. Sabi ko, Lord, ginibak ko na, Lord, ang hirap eh. Parang pinipilit ko lang naman. Eh, wala naman nangyari maganda. Hindi naman ako naging masaya na. So, ikaw na po bahala. So, yun. I was crying so hard. As in, talagang binuhos ko yon Nawala. Ayun, naka, nakaginhawa. Nilet go ko na yung taong dapat ilet go. Uh, may pain sa mga unang tao. I mean, <laughs> hindi taon, araw. Mga sumunod na buwan, meron din konti. Pero habang tumatagal, lumalayo ka doon sa moment na yon wala, ang gaan na So thankful ka na lang, magpapasalamat ka na lang kay God. Ay, salamat Lord at nangyari yon. Ngayon, yung tipong uh, nakawala ka na sa isang uh, ano sa iyo, tali sa iyo na pinipilit mo lang na makakabit sa iyo kasi meron kang iniisip na pinagsamahan, mahal mo, ganun. Hindi ibig sabihin na mahal mo, kailangan mo siyang i-grab na huwag mo siyang bitawan. No, kadalasan nga, ang tunay na pagmamahal ay ang dapat marunong kang mag-let go kasi kung talagang totoong mahal mo ang isang tao, kung hindi naman siya talaga uh, masaya sa iyo, pinagpalit ka, learn to let go. Then, it's okay. That's true love. Si God, ganun. Si God kasi ganito yan. Alam niya na kahit na hindi natin siya mahalin, minamahal pa rin niya tayo. Ganun ang true love. Kaya dapat, ganun dapat ang pagmamahal din natin sa kabila, sa ibang tao sa kapareha natin. Kasi, yan ang totoong pagmamahal. Kung hindi naman niya ibalik sa iyo, then, then it's okay. At least nagmahal ka. Di ba? But still, kailangan mo pa rin pag-pray na, Lord, ito ba yung tama sa akin? Kasi kung hindi yung tama sa iyo, hindi ka naman yung papabayaan na magstay sa isang relationship na mabubulok ka lang or masisira ka lang, di ba? So, mag, uh, magkakaroon talaga ng moment na magkakaroon ka ng realization, magkakaroon kayo ng issue ah, hanggat sa mapunta na dun sa paghihiwalayan. Kasi ang totoong uh, pagsasama para sa akin, kung talagang kayo, walang makakapag uh, putol sa inyo. Kasi talagang kayo yan. Pero pag talagang pinipilit mo lang, marami nang nangyayaring problem, ikaw lang naman ang ano eh, one-sided love affair eh. Di ba? May video ako about that. Hanapin niyo yun, one-sided uh, affair maintindihan niyo yon. So kung ikaw lang naman ang kumakapit, let go mo na. Okay? Kasi mahalin mo naman sarili mo. <laughs> Hindi yung uh, 'di ba? Feeling mo, 'di ba? Yung araw-araw na lang, gabi-gabi na lang, nag-iisip ko ba, mahal pa ba ako nito? Ha? Parang, ah, ano, totoo ba to sa akin? Mga ganun. Kapag ganyan, ganyan na ang iniisip mo, hindi na yan. Wala na yan. Hindi ka dapat bigyan ng dahilan ng kapareha mo na mag-doubt sa iyong relationship. Kapag umabot ka na sa pag-doubt, sa pagduda, mahal kaya niya ako? Bakit ganito? Ibig sabihin, there's something wrong sa pagsasama niyo. Okay? Ang haba na ng aking sinabi. <laughs> okay, anyway, so yun, please natawa, ah, natutuwa ako at uh, nagkaroon ka ng realization na after mo mabasa or makita yung mga video na ginawa ko sa dito sa Facebook and sa YouTube. So kung may question kayo habang naka-live tayo, okay? I-type nyo dito. Alam mo, uh, I wanna apologize sa mga nagpapadala ng mga ay, messages, inbox. Pasensya na po ha kung sobrang tagal or kung hindi ko pa nasasagot yung mga questions nyo. As in, I'm not lying. Kung pwede ko lang ipakita sa inyo yung inbox ko. <sighs> Grabe po. Sobrang Natutuwa ako sa pagtanggap nyo pero nahihiya po ako at nalulungkot na di ko talaga nasasagot pa lahat. Kasi pagpasensya nyo na ako lang naman po talaga ang nandito. Wala akong assistant. Ako lang naman dito, one-man office to. Uh, siguro, pag lumaki itong uh, <laughs> ah, ano natin, posible magkaroon akong assistant dito at uh, mag, magsusort ng mga messages na yan. Pero ginagawan ko pa ng paraan. Ang habang wala akong ginagawa kasi may work din naman ako, iniisesa ko yan uh, sinasagot ko, binabasa ko po yan. Kaya pagpasensyahan nyo na kung hindi ko yung nasasagot agad-agad, ha? But anyway, alam nyo ba, hindi ko man yan masagot. Uh, ah, lagi kayong kasama sa prayer for every night. Sino man kayo, ikaw, nanonood ka sa akin, don't worry. Hindi man tayo makakilala, hindi pa tayo magkausap, alam ni God kung sino ka at pinagdadasal ko kayo lagi. So, yun. Accept niyo yan. At mag-pray din kayo. Kasi alam mo kasi prayer talaga nakaka, nakakatulong yan eh. Before, hindi ako ganun eh. So, hindi, yung prayer life ko, nap, napaka-low. But when I decided to accept Him, especially si Jesus Christ sa buhay ko, ay, ang ganda, ang gaan. Kahit na sobrang daming dumarating na problema, although minsan nag, nadadown din naman ako, pero ang bilis maka, ano, maka-recover. Unlike before, nung wala akong uh, personal relationship, super down. Pag down, down, as in down. Alam niyo ba, dumating ako sa point sa buhay ko na gusto ko nang rin mamatay. Madaming problema, madaming nagkasakit ako. Hindi ko na alam kung meron pa sa akin, uh, ah, kung magkakapag-work pa ako dahil sobrang down, bagsak ng katawan ko, mga ganun. Tapos, hindi pa kami nagkaroon ng uh, magandang uh, samahan ng mga ex ko, mga ganun, mga, mga, <laughs> mga okay anyway hindi naman yung uh, ah, sabi ko nga in the past when I was young or younger nagkataon ng nagkaroon ako ng mga sabay-sabay na hindi sila makakilala but nung medyo nagkaedad na ako hindi naman ako ganoon na ano na ako very uh, one uh, one woman man okay so one tama ba baliktad ah yeah yeah one woman man okay so yun so hindi naman ako nagpapasabay-sabay na So, pinatinalikuran ko na yon especially when I uh, accepted uh, Christ as my Lord and Savior. I'm not ashamed of telling this to you and sharing this with you kasi it's true. Hindi ito ang um, dapat ikahiya kasi before when I was, um, hindi pa ako ganito. Feeling ko, kapag may isang tao na nagsishare na ganyan, ah, masyado naman, ah, ah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, la la la. Parang, eh, ano ba yan? Ba't ganyan siya magsalita? Ganun ako noon, medyo mga bata pa ako. Tapos tum- lumalaya ako sa kanya. Parang, eh, ano ba yan? But then, when uh, yung talagang dagok sa life ko dumating sa buhay ko, dun ko napatunayan na it's not a joke. Kailangan talaga natin someone up there na mag-save sa atin sa dinadaanan natin. Kasi kung wala talaga siya, I'm, I'm telling you, it's gonna be hard. So hard. Sobrang hirap ng buhay. Pero pag nandyan siya, although may dumarating na mga uh, trials, nagiging magaan pa rin siya. Kasi alam mo, meron kang kinakapitan na mas malaki pa sa'yo, mas malakas pa sa'yo, bigger than the whole world. I mean, parang ganun, di ba? Napakaliit ng problema natin. We have a bigger God. Ganun yon. So, just tell your, ano, yung problema mo, ay, you're just so small, di ba? I have a big God. Ganun lang yun. You have to be proud na ah. you have someone na kinakapitan mo. But first, bago mangyari yan, you have to accept Him as your Christ. I mean, yung, yung Lord. Hmm, si Christ mismo kasi talaga, it's biblical. I'm not, I'm not, uh, I'm not, you know, forcing you to do this. Pero, huwag nyo nang hintayin pa sa buhay nyo na dumating yung pinaka-down part ng uh, life mo, sa kamo siya ma-realize. Huwag na. Okay? Kasi, sobrang hirap nun Buti nga, I'm so thankful na naka, nakaalpas ako doon. But ikaw, habang ikaw nakikinig ngayon, huwag mo nang patagalin pa. And we don't know, ha? Hindi natin alam ang buhay natin. Imagine, na, ah, ito nga, ah, dapat nga pupunta ako dun sa lolo ko ngayon na namatay. Kausap ko pa lang yun. ba? Diba? And ah, hindi natin alam na, yun, yung sa kabilang bahay, eh, ito pala, yung kapitbahay namin dito, Nakita pa lang namin yan nung isang araw. No, yun, yun, ngayon pinaglalamayan niya. Yun ang point ko dito. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa, sa mundong ito. Hindi na natin alam yung time natin dito. Bakit natin kailangan pang i-waste ang mga time na binibigay sa atin. Extension na nga lang yan eh. So, huwag na nating sayangin ang time natin habang may oras pa tayo. Hindi natin alam. Ngayon, oh, matutulog na naman tayo. Hindi natin alam. Baka bukas din na tayo magising. Mga ganung mga bagay. Hindi yan biro ha, nangyayari at nangyayari yan. So habang ikaw ay nandito ngayon, nakikinig ka, nanonood ka, at nafe-feel mo na you have you need someone to save you from yung problema mo, yung issue mo ngayon sa buhay mo, yung problema sa family mo, sa katawan mo, may sakit ka, may problema ka sa trabaho mo, mga ganun, someone who will save you, who will help you, accept Him. Him, I'm talking about Jesus Christ. Kasi it's biblical. This is my faith. I'm not ashamed to share this with you. If uh, I don't want ano, yung offend ko yung ibang mga beliefs dito. Uh, but this is my belief. Uh, uh, what I'm believing uh, ngayon, okay? Kasi noon hindi ako ganito. So, ano kasi yan eh, um, spiritual eh. So, kapag kasi nakapag-decide ka na, Lord, accept Him, ha? Wholeheartedly, ibibigay niya yan sa'yo. Uh, nakikita ni God ang puso natin. Okay? Hindi natin siya madadaya. Okay? Madadaya natin ng ibang tao na uh, nagpe-pray-pray tayo, na nakikita tayo ng iba, nagiging uh, mabait tayo sa iba. I sa <laughs> Facebook, oh, we're posting our pictures na nagpe-pray-pray. May nakita ko mga ganyan. Madadaya natin yung ibang tao, but God, hindi natin madadaya siya kasi nakikita niya yung heart natin. Kung totoo yung puso natin, ibibigay niya sa iyo yung desire ng puso mo. Ngayon, uh, kapag uh, in-invite mo siya sa life mo, sa buhay mo, Lord, control my life. Ikaw na ang Lord ko. Lordship niya. Siya dapat ang uh, mangibabaw sa buhay mo. Siya dapat ang uh, mag-reign sa buhay mo. Kapag inalaw mo yan, <laughs> naku, I'm telling you, ay, sobra. Wow, thank you so much, Lord. Parang everyday, ano, blessing. Parang pagising mo, napakagaan. Hindi yung, pagkagising mo, problema yung problema mo kagad yung iniisip mo. Tapos maghapon ka naman na stressed, mga ganun. Wala nang ganun yun. Wala na. I'm telling you. So yun, start with that. And uh, kung gusto nyo pang mas matuto niyan, uh, probably you can, uh, if you want to ask me, then I can teach you. But uh, very simple lang naman. Ganito ang gagawin mo. Okay? When you, when you pray kasi, just go to your room and just, ay, ikaw lang naman, kayong dalawa lang mag-uusap eh. Sabi mo, Lord, ay, itong problema ko, sobra na ako nahihirapan, hindi ko na kaya. Alam mo naman, Lord, eh, yung kakayahan ko, yung nararamdaman ko, ganito, si mama, papa ko, may problema, may sakit, may kanya. Yung lahat, i-let go mo lang sa Kanya, Lord, tulungan mo po ako. Pumasok ka sa life ko, ikaw ang bahala. Uh, from now on, ikaw na ang mag-reign uh, sa buhay ko. Ikaw na mag-control sa buhay ko. Hindi ka niyan iiwanan. Once na inaccept mo siya, just once, at nagniwala ka dyan, hi, sana magawa nyo at ma-feel nyo rin na na-feel namin. Ko, lalo, ako din. Yung tipong, ay wow, salamat. At uh, na-realize ko yun sa buhay ko, ay wow, salamat. At uh, meron na akong someone. Unlike nung mga panahon, wala pa akong ganun. Sobrang, sobrang bagsak ng buhay. Kung ano-anong nangyayari sa akin na hindi ko na alam na mali na pala yung ginagawa ko. Hanggat tumating sa point sa life ko na kumbaga parang baso na napuno na napuno na puno tapos uh, umapaw na wala na. Yun. Huwag mong hintayin umapaw ang mga maling bagay o yung mga masasamang bagay na nangyari sa buhay mo, yung mga kabigatan ng buhay mo. Huwag mo lang hintayin pang umapaw yan at sumabog ka. Okay? Ngayon, hindi ito accident na nakita mo ako. If this is your first time na nakita mo ako sa Facebook or sa YouTube, okay? Then, I do believe na it is uh, no, God's way na nilid ka talaga dito sa video na to para mangusap siya sa iyo through this platform. Hindi ito galing sa akin eh. Kasi I, I'm, strongly believe na si God talaga ay gumagamit ng ibang tao para ma-reach out ng ibang tao by the way, may gusto ako sa inyong ano, i-share. Although yung topic natin maya-maya na. na. Naniniwala ako na talagang ginagamit ni God ng tao kasi ganito. One time, um, nung ako ay uh, nagpa-practice talaga ng yung uh, yung relationship ko sa kanya, yung spirituality ko, yung belief ko, talagang pinapractice ko sa buhay ko. um, nangyari tong isang bagay nito. actually marami, pero isa lang muna ang uh, i-share ko. Nanaginip ako ng isang uh, kaibigan ko na matagal ko na hindi nakikita, mga 2005 pa, 2006. Okay, lalaki siya. Sa panaginip ko, nakita ko siya, nakaharap siya sa akin. Then, may, kas- may kaharap siyang lalaki. Parang nakaupo silang dalawa, nagka magkaharap sila. Then, yung mukha niya, nakatingin siya sa akin. Parang sobrang lungkot na problemado siya. Tapos, di ko nakita yung kausap niya kung sino. Basta nasa isang lugar kami, yun ang tingin ko sa kanya. Then, the following day, pagkagising ko, sabi ko, ah, Facebook friend ko pala yon uh, minesis ko siya. Sabi ko, bro, pre, long time no see. Uh, minesis kita ngayon kasi matagal na tayo hindi nagkita, di ba? Parang ganun. Ang, ano ko siya, katrabaho ko siya sa Makati, sa call center. Then sabi ko, dumaan ka sa panaginip ko kagabi. So, kinukumusta lang kita. Uh, sana okay ka lang. Then, yun. Sabi ko, God bless. Ganyan. Alam mo ba, hindi nagtagal. Nag-reply siya kagad. Sabi niya, wow, Ron, kumusta ka? Ganun, parang ganun alam mo ron, napaka-timing ng message mo sa akin. Sabi ko, bakit naman? Problemado ako ngayon ron eh. Alam mo problema ano bang nangyari? Napaaway ako, sabi niya. Dahil yung asawa daw niya ay uh, pinagtanggol lang naman niya sa isang lalaki na may utang sa kanila na 50 milya ang pagkasabi. So sa madaling sabi, ang uh, sinisingilan nila yung lalaki nung asawa niyang babae. Then nagalit yung sinisingil na lalaki. So parang uh, naharas yata yung asawa niyang babae. So syempre, bilang asawang lalaki, ipagtatanggol niya yung asawa niya. So nagkaroon na ng iringan. So yun, hanggat sa um, siguro yung lalaking sinisingil ay uh, ah, nagbanta uh, na kung ano man, so napunta yung usapan sa barangay. So yung setting na nakita ko sa dream ko, ganun yung nakita ko. <laughs> ganun pala yung nangyayari sa kanya sa yung present the time na yon, nung time na napanaginipan ko siya the following day pala. Yun, sabi niya, napaka ano talaga ron, ang timing. So, doon ako talaga pinang nangilabot ako noon. Sabi ko, wow, wala, hindi naman ko nito dati. Eh. Wala akong ganitong uh, um, kakayahan na actually hindi lang yung once, eh, marami pang beses. So, yan muna ang share ko. Then, sabi ko, in-advise ko siya. Sabi ko, don't worry, pagpapray kita. Pero, ikaw din, magpray ka din para sa iyo, sa family mo. Pero sabi niya kasi, alam mo ron, kung hindi ka sa akin nag-message, maaring baka nakapatay na rin ako. Parang ganun ang uh, term niya. Sabi ko, huwag mo nang gawin yon kasi may mga anak ka. Isipin mo lang yung mga anak mo ah, kasi mapapahama ka lang eh. Oh, papatulan mo yung lalaki yon, sinong kawawa, di ba yung mga anak mo? So at least nakakaroon siya ng realization. So doon ako naniniwala na talagang ginagamit ni God ang isang tao na meron sa kanyang rela- uh, personal relationship at para i-reach out yung ibang tao na wala pang ganon. So madaling sabi, uh, ginamit ako para sabihin yung ka- ang kaibigan ko na wala pa talagang directly relationship sa kanya. So through me, nagkaroon siya ng realization, oh wow, parang ganun. Uh, ah, nag, na, nagkaroon siya ng ano, na pagtitiwala kay God. Na ganun, na parang nasave siya sa moment na yun. Kasi kung hindi ko talaga siya na-message, alam mo, baka nasa rehas na rin siya. Parang ganun. So, papasalamat talaga ako na yun, nangyari yun. At uh, napanaginipan ko siya. So, pasalamat din naman siya sa akin ng sobra. Pero sabi ko sa kanya, tare, ano, ito talaga way talaga ni God para ang um, mangusap siya sa iyo. So, ngayon mismo, kayo, I'm strong, ano, I strongly believe talaga na kung nakaka-relate ka sa mga sinasabi ko, ito ang paraan ni God na mangusap siya sa iyo. Hindi naman sila si God na talagang <laughs> magpapakita sa akin na <laughs> yung tipong uh, parang, wow, si God, ganun. No, gagamit talaga siya gagamit uh, ng ibang maraming ways, okay? Uh, mostly sa mga taong uh, talagang gusto niyang gamitin para ma-reach out ikaw na nanonood. Yun. So yun, isa lang yan sa kwento ko. Uh, marami pa. Yung iba medyo creepy. Recent nga lang eh, meron akong uh, uh, <laughs> napanaginipan. Eh, may mga signs kasi. Iba kasi, kasi ganito yan. Hindi ako ganito dati at wala akong ganitong, I don't know, eh, I don't know, I think it's a gift kasi I asked this gift. Kasi alam mo kasi ang gift, ang spiritual gift na sinasabi, ibibigay talaga yan ni Lord sa'yo kapag hiningi mo siya. But first, you need to have a personal connection or relationship sa Kanya para bigyan kaya ng gift. Okay? Biblical yan. Spiritual gift. Hanapin nyo yan. Then, uh, ano kasi yan? Eh? Yung parang fruit na, yan, fruit na lang yan ng uh, pagkakaroon mo ng uh, personal uh, relationship sa kanya. So, it's a way of, ano, parang giving gift sa isang anak. Kung ikaw magulang, siyempre, regaluhan mo yung anak mo. Itong ang kakayahan na to, hindi ko naman ito kinukwento lagi eh. Kasi baka mapagkamalan akong sira ulo. <laughs> But uh, I, want, I just want to share this with you kasi ang gandang topic. And just recently, parang ito medyo creepy. Um, yung auntie ko, na so, parang hindi ko naman talaga first uh, Uh, yung anting uh, medyo medyo malayo pero close kami. Panaginip ko sa kanya ganito. Ano nakasaga siya ngayon eh, parang uh, um, nakaupo na lang, hindi na siya makapaglakad, uh, nasa 70 plus na, then hindi na, hindi na makatayong mag-isa. Sa panaginip ko, nakatayo siya. Masaya siya. Marami siyang anak actually. Tapos sabi niya, sabi ko sa kanya, oh, auntie, ano, oh, nakatayo ka na. Parang gano'n. Yung sa panaginip ko to ah. Sabi niya, naka, hindi, wala siyang salita, basta nakasmile lang siya. Natutuba siyang nandun ako. But, alam ko sa mukha niya na part of it na malungkot siya dahil wala yung mga anak niya. Marami siya anak eh. Uh, anim yata. Uh, lima o kadang. Anim. Limot ko na yun kasi yung mga bunso eh. So, sa madaling sabi, natutuwa siya nakita ko but nalulungkot pa rin siya kasi wala yung mga anak niya. Then, nandun sa harapan namin, merong isang uh, mesa at may flower vase may tatlong roses. Okay? Then, uh, red roses. Sabi ko sa kanya, oh, auntie, may roses dito. Parang dala ng isa kong auntie. Pero wala na siya sa eksena. Hindi siya, wala siyang, hindi siya talaga kapart yung isang auntie ko. Basta ka lang kami dalawa lang nag-uusap. Sabi ko sa kanya, oh, auntie, dalawang, tatlong uh, roses. Happy anniversary, happy birthday, then Merry Christmas. Yun ang sabi ko sa kanya. Natuwa siya. Then after that, parang naputol na yung dream na yon Uh, then, nagising na ako the following day. So, ang ginawa ko, um, since wala naman siya Facebook, kasi hindi naman siya nag-Facebook, so kinonta ko yung panganay na anak niyang babae. Sabi ko, ate, napanaginipan ko si auntie, yung mama mo, si mama mo. Ganito yung panaginip ko, ganyan-ganyan. Pero bago ko siya senior, sabi ko, kailan ba kayo uh, magkikita? Uh, kayong pamilya, yung parang mabubuo ba kayo? Kasi parang napanaginipan ko si mama mo, malungkot siya kasi hindi kayo buo uh, kumbaga feeling niya, nalulungkot siya dahil ang tagal bago kayo mabuo. Parang ganon. Yung tingin ko, sa basa ko sa kanya doon sa panaginip ko. Kaya sabi ko, kailan ba kayo mag-reunion? Sabi niya, ay, next year pa eh. Kasi yung kapatid daw niya, nasa abroad, eh, hindi pa, na, hindi pa yung makaka-uwi. So, next year. Sabi ko, ang ate, ang kailan ba kailan ba yung anniversary ni Papa Mama mo? Sabi niya, pag sabi yata yung January yata itong nakaraan. Okay. Kasi ba, diba, di ba sinabi ko, happy, happy anniversary, happy birthday, and Merry Christmas. Sabi ko, okay, kailan nag-birthday si auntie? Ano nga yung July? Ah, okay. So, nakalipas, nakalipas na, no? January and July. Eh, napanaginipan ko siya parang last month lang. Ayan, ah, last month. Ano ngayon? November. Ayan, ah, September. Ah, September pala. Kasi ano, two months ago. Sabi ko, oh, tapos na. July. Oksa. Teka lang, kailan ba Siyempre, yung pangatlong rose, gano, sabi ko, Merry Christmas. Siyempre, alam natin December. Ay, sabi ko, teka lang, teka lang. <laughs> may message yung message. May message yung ano ko, ay, ah, yung uh, dream ko. Mm, okay, anyway. So, so, di ko na sinabi. Parang, ang point ko lang doon, pwede ba kayong magkita-kita ngayong December? Kasi, ang um, gawan yung paraan kasi nalulungkot si mother mo. Parang gusto niyang mabuo kayo. Ah, for the last time. Parang hindi ko sinabing for the last time pero ang point ko ay gusto niyang makita kayo na magsama-sama kahit sa isang uh, ano lang naman occasion. Sabi niya, hindi malabo daw eh. Magkakita-kita kami ng December kasi next year pa uwi yung uh, isa kong kapatid. Sabi ko, ganun ba? Wala, hindi ba magawa ng paraan? Pero sana, ganito. <laughs> pero sabi niya, uh, ano ba ang tingin mo? Sabi ko, ah, tingin ko lang ah. Sorry, pero Tatlo kasi yung sinabi ko dun eh. Pero I'm not saying na ito ang mangyayari. But I think um, Merry Christmas, gusto niyang mabuo kayo sa Christmas time. But kung talagang susumahin mo or talagang i-analyze mo yung uh, message at yung situation niya ngayon, mahina na siya. Alam mo, sana I'm wrong. I'm not really sure. Only God knows. But kung mangyari ito, na ito na talaga ang last niya ngayong December at di na siya abutan ng next year, nako ako mismo pangingilabutan sa nangyayari sa mga panaginip kong yan. Okay? Well, let's just wait. Only God knows. But anyway, what I'm saying there, uh, here is, may mga dreams tayo. Especially kapag talagang inas mo kay God na, uh, Lord, use me. If you wanna use me, I'm here. I'm here for you. Mga ganon. So I'm I believe na I'm being used somehow by God. Ikaw din. Gagawin din naman yan ng God sa iyo. Kaya may kanya-kanya tayong mga uh, skills. May kanya-kanya tayong mga um, binigay na gift, yung mga talent. Like uh, sa situation ko ngayon, I won't be here kung wala naman yung uh, binigay sa aking uh, kakapalan ng mukha para makipag-usap sa inyo <laughs> sa harap ng camera. So kung looking back, kung hindi ako naging DJ before, uh, year 2001, 2, 3, hanggang 5, wala ako dito. Wala akong kapal na mukha para humarap sa inyo. So, ito kasi ang magiging, uh, ang point ko dito. Parang kung gusto mo makita ang purpose mo sa buhay, tingnan mo yung passion mo. Okay? Ano yung mga passion mo sa buhay? Sabi na kasi, for your passion will lead you right into your purpose. Anong purpose ko? Pra, I, I, I believe na ang purpose ko dito ay magamit ni God to be a messenger at sabihin sa iyo yung message na gusto niyang iparating sa inyo. Saan po nakukuha itong mga message na to? Ladies and gentlemen, nasa Bible po yan. Okay? So, I'm reading at uh, nababasa ko yung mga dapat, sinishare ko sa inyo. So, tonight, ang gagawin natin, meron akong isishare sa inyo. Okay? Ang uh, isishare ko dito ay uh, Asa naman ba yun? Uh, actually, wait lang ah. Ang title kasi natin ay uh, mga signs na siya ang uh, dapat mong pakasalan. So, yun. Signs that he's the guy you should marry. Okay, ready na ba kayo? Medyo napahaba yung ano ko eh, yung, <laughs> yung uh, pag-hi-hi sa inyo. But anyway, wait. Before that, uh, at least alam nyo ng title. Basahin natin to ng... Uh, um, kinig na lang kayo, then eh, i simplify ko na lang ang uh, ubusin ko lang muna yung mga nandito kasi baka maputol kayo. Uh, gusto ko yung bigyan na uh, way yung mga pagpati nyo dito. Uh, anyway, ang um, masyado pa maaga sa inyo, I believe uh, nasa alas 7 pa lang. Dito kasi alauna ng umaga. So, yun. Basahan ko muna yung mga dito ha. Pasensya na kasi gusto ko kasing bigyan ng ano naman yung iba na nag-spend ng time and uh, syempre effort para mag-message. Okay, so uh, hi kuya, long time no see, sabi ni Grace Sevilla. Hi Grace, how are you? Kamusta ka? Uh, maraming salamat at nandito ka. Si Norly B. Jana Natilas, I like you talaga, teacher Ron. Thanks in advance. Well, thank you so much. Medyo napaisip ako. Ooh, that's good. That's good. Good sign yan. Okay, Leo uh, Abdullah uh, ah, Repil from Riyadh, Saudi Arabia. Okay, I hope DJ Ron magkaroon ng uh, uh, nagla ano na ba to? Nagli, Naglilinain. Ano ba to? Ang lahat ng nagharap linaw yata ang lahat pag nagharap na kami. Okay. Ah, pagpray mo 'yan. Sana magluminaw na mga bagay-bagay pag nagkausap na kayo. Okay, DJ Ron, anong oras ka po lagi nagla-live? Oh, speaking about that. Uh, ang Roslyn, wala pa po tayong uh, exact time. Pasulpot-sulpot lang tayo. But uh, yung mga past, uh, usually nag-live ako dito ng mga hapon alas uh, 4 o alas 5. Pero wala pa talagang specific time. But don't worry, uh, soon, okay, magkakaroon tayo ng uh, talagang tamang oras para uh, ma-expect nyo talaga yung ano, yung schedule natin. Okay? Hi, DJ Ron. Napanood po yung uh, from Dammam, Saudi Arabia. Nanonood siya. Si Cyril Bay- Baboyo Balmoria. Okay, congrats sa uh, line mo, DJ Ron, kasi loud and clear. Wow, thank you so much. O nga, nakakatuwa, no? Ganda na ng line natin. Matagal na kitang inaabangan, DJ. Uy! <laughs> thank you. Okay, first time ko sa live mo. Wow, thank you, Marichu. Yan, nakakatuwa naman. Ayan, at yung mga first-timers dito, maraming salamat. Ito pa ang Hugot Radio. Ang segment natin ay Hugot Romance. Kasama niyo si Ronaldo dito sa Facebook. And if you're watching sa YouTube, maraming salamat din. Watching from Riyadh, si Lucy. And sa Abu Dhabi naman si Jessie Bell. And hi, uh, Narcisa. Kamusta ka? Hi po, DJ Ron. Sa shoutout naman po uh, kay Mikay from Abu Dhabi. Request po ng kanta, Aking Puso, sa Aking Puso. Wow, alam mo ba, Micah, gusto ko, gustong gusto ko mag-play ng uh, mga songs. But ang problema dito kasi sa YouTube, I mean, uh, sa Facebook din, <laughs> talagang pinuputol nila kapag uh, may isang uh, sikat na kanta na nandun sa database nila. Ang, well, mapapakinggan nyo yata, posible, ngayon but uh, puputulin yan sa rebroadcast, sa replay. And uh, sometimes then kapag nagle-live, pinuputol din nila. So mapuputol tayo. Okay? Well, I'll try but uh, di ko mapapromise. Okay? Maraming salamat, Mika. Lucy Mercado. Wow, DJ Ron. Na-watch kita. Yeah, hey. Mm, yeah, right guy. Yung right guy po, DJ para sa akin, sana dumating na. Darating yan. Pinagpipray yan. Okay? Hindi yan hinahanap, Grace Ruby. Okay? And yeah, hi po DJ Ron watching from Jordan. Uh, Ash Kent um, May uh, Pavers Soter. Wow. Tama ba? Pagbasa ko. Okay. Wow, kakaiba yung pangalan mo, no? Mm-hmm. And Cyril, thank you for the like. And Lucy, hello. Marilyn, kasama niya si Marilyn Tirano. Nagdi-dinner pa lang kayo. Wow naman. Anong kinakain nyo? Lenny Vergara, kamusta ka dyan sa Jerusalem? Okay? si Donabel uh, ah, Nanios Pavia. Hi, Teacher Ron. Kamusta ka rin? Uh, si Norly. Mm-hmm. Teacher Ron, after nakipaghiwalay ako sa boyfriend ko dahil napanood ko yung <laughs> live mo. Ganun ba? Okay, nakilala ko ng yung right person for me. Wow! And we are getting married this, this wow, ganun kabilis? Wow naman! Pakigreet kuya ng husband ko, to be, mm, si Leo Hudson. Buen Cuchillo. Wow! Talaga naman nakakatawa. Wow! wow. Mapapawaw talaga ako. I mean, kailan mo lang napanood yung live ko, then meron ka ng husband-to-be. God bless you both, okay? Mm, then, Pineda Gaveria. Basta po, pa-shoutout naman from Kalaokan. Kamusta ka dyan? Uh, Pineda Gaveria Jana. And si Noemi Kawahara. Hello, DJ Ron. Idol watching from Japan. Yung mga taga-Japan dito, nandito pa si, uh, si, <laughs> si Francia. Kamusta ka? Thanks sa uh, shoutout din, uh, si Marichu. Ned, akit muna tayo ha. Hoy, meron akong kababayan dito nanonood ngayon. Hello DJ Ron, watching from Pulangi, Albay. Medyo sleepy na ako. Ang ganda ng topic, kaya abangan ko. Wow naman, Sheen, pasensya na. Kababayan ko siya. Nandito siya mismo sa town namin. Oo nga, no? Alauna na sa atin. Pasensya na, ha? Uh, anyway, kung hindi mo talaga kaya, you can just watch the replay tomorrow. Okay? After or after this. Okay, pagkagising mo. Hello, DJ Ron. Pa-shoutout. Oh, by the way, going back. Sheen, kung makita mo ako dyan sa sentro, just say hi, okay? Thank you. And uh, sino to? Hindi ko mabasa yung pangalan. Okay, uh, thank you so much. Hello, DJ Ron. Watch out. I mean, pa-shoutout po. Si Melissa pala to. Melissa Sapiera Watanabe from Japan. Daming mga kababayan natin na nasa Japan ngayon. Whoa! Um, Pineda Jana, hello. Uh, si Akil uh, Hunyo watching from UIE. Konti na lang. Uh, sign ka po sa Bicol? Sabi ni Judy Lolo Bragais. Nandito pa ako sa Albay. Ang Bicol po kasi ay isang malaking uh, uh, province uh, composed ng um, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, and Catanduanes. Ayun, dami nun. So nasa Albay kami. Malaki yung Bicol. So, Judy, maraming salamat sa pagtanong. Vale Luis Burma Seva Sueno. Hello, uh, um, po DJ. Watching from KSA. Uh, Jezebel uh, Melinda. Hello, DJ Ron. Musta na po? Okay naman ako. Thank you so much. Uh, musta po family ko dyan sa Basilan at ang love ko na si Darius sa Sambuanga. Sa mga taga-Basilan at Sambuanga, maraming salamat sa mga nanood ngayon. Mm-hmm. Galing yan kay Jesse Bell Melindo. Judy, uh, sabi niya uh, watching daw siya sa you uh, ah, sa Saudi Arabia. Sino pa mga nandito? Parang, ay, wow, ang dami niyo ah. Sobrang, so, sobrang thank you. Ah. Yung mga hindi ko pa nababasa, maya-maya ng konti. So, move na tayo ha. Move na tayo. So, uh, baba ko lang muna ito mamaya yung mga... Wala pong connection, DJ? Meron pong connection. Nawala ako? Sure? Are you sure? Double check. Ah, nandito pa ako. Nakita ko yung sarili ko. Okay, anyway, thank you so much sa uh, pag, ano, pag uh, bati dito. DJ Ron, I'm uh, back watching from Kuwait. Hi, Jonalyn. Thank you so much. Okay, so ito. Yung ano natin, ang... Uh, asan ba yung title dito? Yung title natin ay in English, pero ang Tagalog, ito Tagalog ito mamaya. Pero mas maganda kasing, he's the guy you should marry. Ang lalaking dapat mong pakasalan. Okay? Gusto kong i-share to sa inyo. It's a biblical, uh, ano to, mga signs. Okay? Hindi to lang gawa-gawa lang. Kaya mas maganda tong uh, topic ngayon. Now, um, alam mo kasi, ang pag-aasawa, okay? So, kapag nag-asawa ka, ang husband, I'm talking to the ladies tonight, okay? If you're a guy, manood ka muna para malaman mo yung mga magandang signs na dapat magkaroon ka. But tonight, I'm talking to the ladies, okay? Ang husband kasi ay isang tao na makakasama mo, uh, you're gonna sp- uh, spend your life, uh, syempre, for the rest of your life with him. Uh, he will be uh, yung son-in-law ng mga magulang mo, uh, yung mga, ang tatay ng mga anak mo, and uh, siya dapat yung uh, lakas ng iyong pamilya. Siya yung, uh, ano bang Tagalog doon? Kung ikaw yung ilaw, siya yung uh, haligi ng tahanan. Yun. So kaya marrying uh, the wrong man, yung maling lalaki, could mean a lifetime of suffering. Okay? Kaya kailangan talaga natin mag-ingat, ako ah, yung mga ladies, ha, ah, mag-ingat sa pagpili ng mga pangsawang lalaki. Mm-hmm. Para hindi ka mag-suffer for the rest of your life. Okay? And uh, hindi lang para ito sa'yo, pati na rin ito sa mga future na magka- mga anak mo, future children. Wait lang medyo napapaburp ako. Kasi alam niyo ba, ang um, umiinom ako ng uh, kapeng barako ngayon. So, <laughs> mahilig ko sa kape eh. So anyway, going back. So, ang pagpili ng uh, tamang lalaki ay uh, para din sa iyo at para din sa mga anak mo. Okay? Now, so, hindi kasi ito ano, biro-biro. Sabi nga doon sa isang pelikula nung bata pa ako, mag-asaway hindi biro. Okay? Hindi itong isang parang kanin na pag napasuka ay iluluwa mo na lang. Then, ah, diyan ka na. Okay? Couple. Hindi ganoon yon Okay? So, ang pag-aasawa, ang marriage daw ay uh, sacred. And both sacred and legal. Okay? Uh, nag-govern siya ng batas natin, syempre, dito sa lupa at syempre, batas ng langit kay God. Kaya nga, walang sino man na makakapaghiwalay ah, dapat ng uh, mag-asawa kung ikaw ay uh, kinasal na kasi witness nyo mismo si God sa inyong pagpapakasal. Okay? Hindi to biro-biro lang. Kaya mga babae, ladies, okay? Maging extra careful kayo sa pagpili ng lalaki na papangasawahin mo. Okay? Ang um, siyempre, ito rin naman ay uh, applicable itong sasabihin ko sa mga naghahanap ng boyfriend. Okay? Since ang boyfriend ay ang pinaka-closest na lalaki na pwede mong maging asawa someday. Kaya wala ka pang uh, boyfriend, nag, ah, you're just uh, looking for a boyfriend, manood ka pa rin. Okay? Alright. So, ito, para mag-guide ka, para mahanap ang tamang lalaki na para makasama mo at uh, maka-exchange vows mo pagdating ng araw sa harap ng altar. Okay? Nandito yung mga signs, biblical, biblical signs, biblical signs daw. Okay? From the Bible. A man you should marry. Number one. Ready na ba kayo? Okay. Number one, itong lalaking to ay dapat ay independent na sa kanyang mga parents. Okay? Hindi na siya dapat dependent or yung nakakapit, nakakapit pa sa kanyang mga magulang. According sa Mark 10 verses 6 to 7, But at the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man will leave his father, hihiwalay na siya sa father at mother niya, and be united to his wife. Sabi yan sa Mark uh, uh, 10 verses 6 to 7. Sa so, madaling sabi, nung kinreate ni God uh, yung uh, tao, male and female, Okay? Uh, I'm being uh, clear here. Okay? Kasi may nagtanong sa akin about uh, uh, yung pag ano ko daw, yung pag-advise ko daw ang um, strictly lang ba talaga sa male and female? Paano naman daw silang mga ibang preference? Hindi ko pa yun nasasagot, pero may sagot ako dyan someday. But tonight, this is gonna be a different story let's stick with, uh, with muna dito sa male and female. Okay? Kasi ito talaga ang topic natin. So, I'll uh, tackle that topic, yung ibang preferences, sa next video natin. Uh, I don't want to offend someone or anyone here. I just want to be clear. Okay? Now, so, do you like to marry a man na nakadepende pa rin sa mama at, mama at tatay niya financially? Sino ba sa inyo ang gusto magkaroon ng lalaki na mapangasawa na nakadepende pa rin sa kanyang mga magulang pagdating sa pera? Uh, or mentally, hindi siya makapag-decide. Okay? Wala. Wala siyang sariling, uh, ano, uh, <laughs> ano ba yon uh, Hindi siya makatayo sa sariling paa. Emotionally, hindi siya makalayo-layo sa kanyang mga magulang para hindi niya kaya na wala yung mga magulang niya sa tabi niya. Parang ganoon, di ba? Excuse lang. ano ako eh, na inabot ako ng... Uh... <laughs> okay, anyway, so yun. Going back, um, sino bang gustong uh, makapangasawa ng lalaki na parang gusto niya lagi nakakabit yung uh, mga magulang niya sa kanya? Okay, every time or wherever he goes, nandun yung <laughs> mga magulang niya. Hindi kasi kaya niyang tumayo sa kanyang sarili. Sino ba ang gusto makapangasawa ng ganong lalaki? Okay? Now, gusto mo bang uh, makapangasawang lalaki na kasama niya yung mga magulang niya? Yung mga tanong to ha, gusto mo ba magkaroon ng asawa? Okay, na hindi makapagdesisyon without ng authorization ng kanyang mga parents. Gusto mo ba yon? Well, according kasi sa Bible, ang good uh, reason kung bakit na yung lalaki, okay, according dito sinabi na yung for the reason a man will leave his father and mother and be united to his wife. Ang ibig sabihin yon, leave Lumayo ka, then cleave. Makipag-isa ka na sa asawa mo. Kaya walang sinabi sa Bible na ikaw ay makipagsama sa iyong mga magulang ng iyong asawa o yung mga in-laws mo. Ikaw mismo makapagsabi, hindi maganda ang buhay ng mag-asawa kapag may mga in-laws na kasama. <laughs> ano? Ano? Na na-experience niyo ba 'yon or may kakilala kang ganon, 'di ba? Kasi it's not biblical kaya nagkakaroon tayo ng problema sa buhay natin kasi hindi natin fina-follow yung tamang teaching ni God. Okay? So yun. Ang um, kailangan natin maging independent. Kung ako mag-aasawa, ako lalaki, kailangan akong maging independent na sa buhay. Hindi ako dapat makisama pa yung dadaling ko pa yung mga parents ko kasi hindi ko kaya mag-isa. Hindi pwedeng ganon. Okay? Sabi nga, hindi ka pwedeng kung ako lalaki, hindi ko pwedeng dalhin ang dalawang reyna sa buhay ko. Ang nanay ko at ang asawa ko sa iisang bahay. Kasi hindi magiging maganda yan. It's gonna be a war. Okay? Gulo yan, gera yan. Alam mo kung bakit? Kasi kung ikaw yung asawang babae, tapos na yung biyanan mo, alam mo, hmm, ganun. Ay, nako. So, sino ba? Gusto mo ganun? <laughs> I bet. Ayaw niya ng ganun. Kaya mag-ingat kayo. Okay? So number one, dapat ang lalaki ay responsible. Yung independent nga and responsible husband. Okay? Hindi ibig sabihin na sobrang, sobra, <laughs> regional accent. Yung sobrang millionaire, mayaman siya. Okay? Uh, para nang mabuhay niya yung asawa niya, yung anak niya. Hindi. Okay? Uh, para sobrang mayaman siya kasi kaya niyang maging independent. No emotional ang pinag-uusapan natin dito, hindi financial. Okay? So yung tipong kaya niyang manindigan emotionally na kaya niyang buhayin ang kanyang asawa at, at mga future na mga anak away from his parents. Okay? Kaya nga, it takes, uh, ano, yung parang uh, yung love, yung courage, yung determination para makapag-provide yung lalaki ng uh, uh, yun, sa'yo bilang isaw- asawa ka ng mga kailangan mo bilang uh, asawa ng lalaking yun. Okay? Yung tipong ma-deserve mo bilang asawa. Yung freedom, uh, yung pagkakaroon ng freedom from mga in-laws. Kasi kayo, bubuo na rin kayo ng pagsasama nyo. Yung kayo lang, yung sarili niyong pamilya sa iisang bahay na walang ibang nagkokontrol ng inyong mga buhay-buhay. Kasi kayo may sarili na rin buhay. Gets niya ako? Okay, that's number one. Number one na dapat mong hanapin sa lalaki, biblically speaking, his the right guy you should marry if number one, he is independent from his parents. Number one yan. Number two na tayo. Okay? So, kumusta? Sabihin nyo nga dito sa, ano, sa mess uh, comment section kung okay tayo. <laughs> okay, tama po talaga DJ Ron. Iba yung nakabukod. Tapos talagang dapat responsible yung guy para magbukod. Tama yan. Okay yan. Sabi ni Francia, Jesus, that's called mama's boy, walang confide- confidence sa sarili. Uh, that's not the kind of my ideal guy. Wow, talaga naman. Okay. So yon, tama naman. So nakarelate sila. Maraming salamat. Then move na tayo sa number two. Okay, number two. Okay, tingnan ko lang yung muna yung ano ko. Okay lang ba? Okay, so number two tayo. Uh, he is loving and caring. Sabi sa Bible, Let the husband render to his wife the affection due her, and likewise also the wife to her husband. According yan sa 1 Corinthians 7 uh, verse 3. Sa Tagalog, um, sabi dito, dapat gampanan ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa at gayon din ang babae sa kanyang asawa. Ang asawang babae ay walang kapamahalaan sa sarili niyang katawan. So, ibang verse na to. So, mamaya, ang um, yung verse 3 na muna. 1 Corinto uh, 7.3, dapat daw kampanan ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawang babae at gayon din ang babae sa kanyang asawa. So yon, kung babalik tayo dito sa number 2 sign, he should be loving and caring. So pasok yon. Um, di mo na kailangan, di ko na kailangan i-explain pa further. Kailangan mo talagang, ayaw mo naman magkaroon ng uh, kasama sa buhay, na makasama ng buong buhay, <laughs> na hindi na naman talaga truly in love sa iyo or hindi ka tunay na minamahal, di ba? Sino bang ganun? Makikisama ka habang buhay tapos hindi ka naman totoong mahal or minamahal? Parang napaka pangit naman noon, di ba? Walang tao, walang sino mang tao gusto makisama sa isang tao na hindi siya tunay na mahal. So that's number two. Ang hanapin mo, dapat siya ay loving and caring. At yan ang sinasabi ni God sa Bible na yun dapat ang hanapin mong lalaki. Number two yon So sa mga kakajoin lang, yung number one ay he should be independent from his parents. Number two, he is loving and caring. Number three na tayo. So kumusta? Hmm. Sa tingin mo ba yung boyfriend mo ngayon o yung uh, ano ay loving and caring? True DJ, kasi ako independent na sa dapat sa akin. Oh, that's good. Yung kanina yon Tama po, sabi niya. So yun, sana naman yung makakasama nyo ngayon ay pasok sa number two, yung loving and caring. Number three na tayo. Ito, itong pinaka gusto ng lahat ng mga babae. Okay? Ang uh, magkaroon ng kasamang lalaki, wait lang, uh, na loyal at hindi siya nag-cheat. He's, he must be loyal and he doesn't cheat. According sa Bible kasi, sa 1 Corinthians 7.4, the wife does not have authority over her own body, but yields it to her husband. In the same way, the husband does not have the authority over his own body, but yields it to his wife. Itagalog natin. Mas maganda kasi ito. Ang asawang babae ay walang kapamahalaan sa kanyang o sa sarili niyang katawan, kundi ang lalaki. So stop tayo doon. Ibig sabihin, kung ikaw babae, walang ibang makakapagpamahala sa sayong katawan kundi ang asawa mong lalaki. Ibig sabihin, siya lang. Okay? Gayun din ang lalaki. Walang, wala siyang kapamahalaan sa sarili niyang katawan, kundi ang babae. So, ganun yon. Walang cheating sa totoong nagmamahalan. At sinabi mismo yan sa Bible na ang someone lang, kung ikaw babae, isa lang lalaki ang pwede mag-rule sa katawan mo. When I say rule, kapamahalaan, siya lang ang pwedeng umangkin ng iyong katawan. Kasi asawa mo siya. Okay? Walang ibang lalaki. Kung yung lalaki naman na asawa mo, walang ibang makakapagmahala ng kanyang katawan kundi ikaw na asawa niyang babae. Yun. First time niyo ba yung narinig ngayon? That's biblical. Kaya sinasabi ni God na dapat ang lalaki ay loyal and hindi siya nag-cheat. Okay? Sa totoong buhay, ang loyal na uh, lalaki or tao ay uh, alam mo um, ang cheating kasi sa history ng cheating um, hindi ito kasi yung ano yung uh, dami kasi mga ganyan eh yung mga tipong uh, situation na, na na-receive ko nag-cheat yung lalaki dahil number one talagang ugali na niya number two yung uh, hindi niya nahanap sa kapareha niya, yung yung ini-expect niya, posible yung babae ay uh, napakanager, okay? Yung tipong lagi na lang naghahanap ng problema sa lalaki, tapos yung lalaki nakahanap ng isang babae na naiintindihan siya. Kaya kung gusto niyo makakita yung uh, yung mga yung mga bawas love na sinasabi, yung mga nakakabawas na pagmamahal ng lalaki sa babae, hanapin niyo yung video uh, sa YouTube Okay, yung uh, mga signs or mga bagay na nakakabawas ng pagmamahal ng lalaki sa babae. Para hindi na sila mag-cheat kasi nandoon na masabi ng lalaki, Wow, I'm so uh, blessed to have my wife. Perfect. Napaka-perfect niya para sa akin. Kaya wala na siyang dahilan para para maghanap ng iba. Okay? Meron na siyang uh, parang uh, ikaw mismo, meron ka ng peace of mind kasi alam mo yung married life mo ay napaka-productive, napakaganda, enjoying, Uh, kumbaga, wala, walang problema. Hindi, sa, hindi sakit ng ulo si mister, mga ganon. Kaya, kailangan mo talagang maging maingat sa pagpili. Okay? Kasi para naman maging fair naman ito sa iyo. Kasi kawawa ka naman na dumating sa panahon na eh, yung lalaki na kasama mo, eh, hindi ka naman pala pinapahalagahan. Uh, ganon. Kaya ngayon pa lang na hindi pa kayo talaga connected uh, ah, at uh, kasal, mag-ingat ka. Okay? And uh, sa mga mag-asawa naman ngayon, hindi ko sinasabi maghiwalay kayo. Kasi hindi naman yan maganda. Sabi nga, wala namang sino man makakapaghiwalay sa mga nag-asawa na. Okay? But, ito, uh, ah, mayroong uh, ah, sinabi sa Bible din na uh, dahil sa sobrang katigasan ng mga ulo ng mga tao, although hindi yun inaalaw ni God na maghiwalay kayo or tayo, but kung ang isa uh, sa magkapareha ay nagkaroon ng uh, sexual uh, uh, ano bang tawag diyan? Ang um, ano sa Tagalog niyon? Nagkaroon siya ng uh, pangangalo niya. cheat siya sexually sa kanyang kapareha. Merong uh, reason yung kapareha na hiwalayan yung asawa niya. Kasi meron siyang valid reason na sinabi na yun lang naman ang dahil, ano, yung talagang reason na pwede mong uh, gamitin na, ah, pwede ko siyang hiwalayan kasi siya ay nag-cheat uh, sexually. But kung pwede lang naman, maayos pa yan. Kasi sa atin kasi, kung pwede pa naman maayos, nagkapatawaran, nagbago na, nagbaong buhay na, it's still best na masave mo ang iyong uh, married life. Okay? Kasi yun pa rin ang uh, dapat nating i-achieve na goal sa buhay natin. Pero talagang, talagang wala na talagang pag-asa, sinasaktan ka na, tapos nang bababa, bababae pa, uuwi sa iyo, lasing, tapos wala na kayong uh, sexual uh, life, mag-asawa, kasi nakuha na niya yung uh, intimacy niya sa iba. Kawawa ka naman. Then, uh, para sa akin, sa pagkakaintindi ko, it's uh, allowed naman. But uh, it's still best para kung maayos pa, ayusin nyo. Okay? So yun, but still, uh, sabihin ko, lagi yung pag, lagi yung pagpray yung asawa niyo kasi kung hindi niyo pinagpapray kasi ang asawa niyo mapapawalang ano siya eh, landas siya eh. Uh, kung gusto yung maintindihan ng uh, sinasabi kong to, yung video bagang uh, ah, sinashare ko dati pa, yung uh, nandito nga sa Facebook page, yung uh, video ng isang uh, babae na yung asawa niya ay uh, nagluloko, okay? Tapos, uh, yun ang ginawa niya. Uh, yung asawa niya ay pinagpipray niya lagi para magbago, baguhin ni God yung uh, puso ng kanyang asawa. Yun. Mga ganun. Ang um, may mga secrets doon. Doon sa pelikulang yun, ang title ay War Room. Kung hindi pa napanood, nandito lang siya sa Hugot Radio page. Hanapin niyo yun, yung War Room. And uh, kung ikaw naman lalaki, nanonood ngayon, uh, kung yung uh, asawa mo o yung uh, kasintahan mo o <laughs> asawa mo na kasi mag-asawa sila doon eh. Uh, nagluloko na yung asawa niyang babae. Ito namang pelikula para sa iyo, Fireproof. Dalawang pelikula na patok para sa mga manonood dito sa uh, Hugot Radio. Okay, so yun, number three ha. Dapat loyal and uh, hindi siya dapat nag-cheat. Yan ang dapat na uh, pangatlong characteristic or uh, sign pa, by the way, ng uh, dapat na mayroon ang lalaki na papakasalan mo. Number four. Ah, ano masasabi niyo doon? Ah, sino bang gusto magkaroon ng asawang cheater? Makontento, ano? Mangontento, both yan ang pinaka the best sa mga partner. <laughs> okay, si Sarah Ferrer, aminin ko po. I mean, sorry. Aaminin po ba nila kung nag-cheat sila sa previous relationship nila? Depende sa lalaki. Um, ako kasi, inamin ko publicly sa inyo, video ko eh, sa Hugot Radio. Di ba? Naamin ko na yan. But I don't know, um, sa, dito naman sa case na to, kung asawa mo na at hindi naman nagiging uh, issue pa yung uh, pag-cheat niya in the past, nagiging matapat naman siya sa ngayon, sa iyo. hindi na yung issue eh. Tapos na yun eh. Huwag mo nang balikan pa yung mga bagay, yung mga panahon na wala ka pa naman noon. Past niya yun eh. 'Di ba? Uh, kung gumagawa naman siya ng matino ngayon, huwag mo nang balik-balikan pa yung mga masasamang nangyari sa kanyang past kasi makakasakit ka, ka naman ng uh, tao. At kina, maari, kinakalimutan na niya yon tapos ikaw naman, hinahalongkat mo pa. Wala, mainis lang siya sa'yo. So yun, ang point ko doon. Kapag uh, previous na relationship at uh, tapos na yon hindi naman nakaka-apekto sa iyo ngayon sa uh, current relationship nyo, then just uh, let it go. Okay? All right. So, basahin ko na yung number. Number four. Okay, wag tayo masyadong uh, uh, pahabain. Number four, he is trustworthy, responsible, and reliable. Maasahan, mapagkakatiwalaan, at responsable. Okay? Sabi dito sa Bible naman to. Kasi biblical to eh. Ephesians 5 verses 22 to 23. Sabi dito, Wives, submit yourselves to your own husbands, as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. So kayong mga babae, okay, kailangan nyo mag-submit sa inyong mga asawang lalaki. Okay? As you do to the Lord. If you submit your life to the Lord, do it as well sa iyong asawa ano to eh, sino ba naman itong asawa to? Nainis sa'yo. Naglasing. Sa isang bar. May lumapit na magandang babae, sexy, naka, nakaano lang. Kita yung uh, kaluluwa. Natempt na yung asawa mo. Di ba? Kasi ninanag mo siya eh. Kaya siya lumabas ng bahay kasi naiinis siya sa bahay niyo. Kaya wag. Stop nagging your husband. Kaya kailangan talaga mag-usap kayo. Huwag yung, minsan kasi itong mga lalaki, kaya sa tingin nyo, hindi sila nakikinig. Ayaw kasi ng naming mga lalaki yung paulit-ulit. Kapag sinabi nyo na, narinig na namin yan. Okay? Huwag nyo paulit-ulit at inanag nyo kasi may inis talaga yan. Ngayon, kayo mga babae, para naman ma-inspire siya sa lalaki, iyan nyo man siya. I, yung, appreciate. Halimbawa, meron kang pinapagawa sa kanya, Han, ganito, pakitapon naman yung basura. Tingin mo, hindi siya nakikinig. Nanonood siya ng TV. Gumanya na siya, mm. Tapos parang maglumipas na yung oras, di pa rin niya ginagawa. So, pwede mo naman siyang i-remind pero without nagging. Then, kapag ginawa niya, appreciate, wow naman, ang sipag naman ng asawa ko. Mga ganun. Appreciate your husband. Kasi, kapag kasi Ah, respect kasi. Kung wala kasing respect, kapag ninanag na ninag mo yung asawa mo lalaki, wala kang respeto. Respect begets respect. Tama yun eh. Yung tipong kapag nirespeto mo yung asawa mo, ah, siyempre, makukuha ka rin ng respeto sa kanya. Okay? Kapag uh, merong respeto yung asawa mo, mamahalin ka niya. Okay? So, ganito yan. Nirespeto mo yung asawa mo. Love and respect kasi yan eh ikaw babae, irespeto mo yung lalaki. Ang balik niyan sa iyo, irespeto ka na, mamahalin ka pa. Ikaw naman babae, di, minahal mo yung lalaki, nirespeto mo pala, nirespeto mo, ikaw, mamahalin ka niyan todo. Babae, yung lalaki, mamahalin ka kasi ikaw babae, nirespeto mo sa lalaki. Ngayon, yung lalaki, ako lalaki, minamahal ko si babae, yung asawa ko. Anong balik sa akin? irrespeto niya ako. Ganun yun. Ganun yun. Kaya kung makikita mo, kung babae, walang respeto sa lalaki, sa asawa niya, makikita mo yung asawa wala nang pagmamahal. Wala nang pagmamahal sa kanyang asawang babae. Kasi yung feeling ng lalaki, asawa kong babae to, walang respeto sa akin. Ganun yun. Kaya maghahanap siya ng respeto sa ibang babae. Kaya ganun pa lang, wag na kayong ganun. Okay? baguhin yung ugali niyo yan. Hindi, it's never too late to change, okay? And uh, you start, pray. Pray for a, ano, a change heart. Sabi mo, God, change me. Okay? Na hindi yung, uh, you can also pray na, God, please uh, help uh, me uh, sa situation ko, change my uh, husband, yung heart niya. But first, you need to pray for yourself, yung change of heart ng sarili mo. Lord, baguhin mo sana yung puso ko toward my husband. Yung hindi ko na siya ninanag, hindi ko siya laging napapahiya. And ladies, ha, wag na wag yung papahiya ang uh, lalaki sa harap ng kanyang mga kaibigan. <sighs> Wrong move yan. Okay? Wag. Kung meron kang uh, sa harap ng kaibigan ng asawa mong lalaki or boyfriend mo, appreciate the guy sa harap ng mga kaibigan niya. But in private, if you want to correct your uh, partner, yung lalaki, do it in private. Kayong dalawa lang. Huwag na huwag mo siyang ipahiya. Okay? Alam ba, nagkasama-sama siya ng mga, uh, ka, uh, ano niya, ang uh, kaibigan niya. Tapos tawagan mo siya, Ay, umuwi ka na! Napapahiya yung lalaki. Asa na yung respeto mo doon? Kaya yung lalaki, mawawala ng love sa'yo. Kaya tatandaan nyo yan ha. Yung dalawa, yung love and respect. Okay. So yun. And uh, yun, going back, wives, submit yourself to your husbands as you do to the Lord. Okay? Kasi daw si husband ay ang head ng uh, wife as the Christ, si Christ ay head ng church. Now, ito, si, yung Bible kasi wants the wife to submit to her husband upang yung lalaki will rightfully lead her. Okay? Ililid ka ng lalaki kasi nag-submit ka eh. So, kapag nag-submit ka sa lalaki, yung lalaki, wow, itong asawa ko, napakano naman. So, gagawa siya ng paraan talaga na magiging good husband sa iyo. Kasi nakikita niyo yung, uh, ano, eh, yung submission mo sa kanya. Kaya, di ba, may mga lalaki na, dapat ang asawa ko to, wala man lang, hindi man lang nagpapa, napapangibabaw. Okay? Ang pangit, ang pangit na ikaw yung feeling ikaw babae, ikaw yung mag- mangingibabaw sa lalaki, sa asawa mo. No, hindi yan ang tamang design ni God sa pag-aasawa sa isang family. Ladies, sa panahon ngayon, naririnig nyo, okay, na dapat ang uh, mga babae ay uh, pantay na sa mga lalaki. And mostly pa nga, ay kaya naman naman ng mga babae na maging magaling, mas magaling sa lalaki. Given, okay, given that, hindi namin binababa, hindi binababa ang pagkababae nyo. Okay? What I'm saying here is that kung gusto yung magandang ng relationship, huwag kayong magpamangibabaw sa lalaki na parang kayo na ang kayo na masusunod. No. Hindi ganun yun eh. Katuruan niya ng world eh. Hindi pangit yun. Kapag sinunod niyo yung teaching biblically, na kayong mga babae, magpapasubmit kayo sa lalaki, magiging maganda ang buhay nyo. Yung lalaking asawa nyo, <laughs> hindi niya magluloko. Hindi niya maghahanap ng iba. Kasi nakikita niya, wow, itong asawa ko, napaka-respectful sa akin, mahal na mahal na ako. Bakit pa ako magluloko? Bakit? And dito na perfect na itong asawa ko eh. Ganun. Eh, yung mga lalaki naghahanap ng iba, asahan mo yung partner niya na babae. Ratatatatat. Ha? Okay. Bungangera. Nagger Naghahanap lagi ng problema sa asawang lalaki. Ganun yun. Okay? So, kung tinamaan kita, sorry, but you have to change that. Okay? It's never too late to change. Okay? So, yun. Gusto mo ba um, magkaroon ng uh, mga anak na may uh, model na maganda na ama? Pues, start mong baguhin sarili mo muna para magkaroon ka ng asawang ka-model, model-model ng kanyang mga anak, ng yung mga anak. Kasi ay yung lalaki kapag nag uh, ah, na-receive niya yung uh, uh, respect and love ng kanyang kaparehang babae, feeling niya, wow, ang gandang feeling. Parang ako ang leader, ako ang ililid ko yung asawa ko uh, at yung pamilya ko. I'm gonna be a good leader and magiging magandang ano ko, ang halimbawa sa mga anak ko at mas mamahalin ko yung asawa ko. Mga ganoon. Kaya pag-isipan yung maigi yung sinasabi ko. Hindi to gawa-gawa ko lang. I'm not saying na kayong mga babae ay napakababa dahil babae lang kayo. No, hindi ganun yun eh. Lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo mahal ni God. But meron tayong role na kailangan gampanan kung gusto mong pumasok sa isang pagpapamilya. Okay, kung gusto mong magkasamasayang pamilya, sundin nyo ang tamang design ni God sa family. Okay? Sa relationship, pinag-isa kayo. Okay? Ang tanging third party na dapat na magkaroon kayo ay isa lang. Sino yon? Si God. Kung magkaroon man kayo ng third party sa relationship, si God lang dapat. Kapag si God ay naging sentro ng ah, relationship nyo, magiging masaya ang pagsasama nyo. Okay? So, sa family naman, kapag nag-asawa na kayo, ito yung lalaki, yung babae ay magsusubmit sa kanyang asawang lalaki. Yung babae ay respeto si guy. Ha? At yung lalaki naman, mamahalin ng kanyang asawang babae. Respect, love. Ganyan yan, no? Oo, oo, oo. Maganda ang pagkasama nyo. Kapag wala yung respeto mo sa lalaki, asahan mo, hindi ka na yung love. Sorry ka. That's number four, okay? He is trustworthy, responsible, and reliable. Ladies, nasa sa inyo ang uh, um, key or uh, susi ng masayang uh, pagsasama. Start muna sa inyo. Number five tayo. Okay? Ma- baka meron kayong uh, sasabihin dito. Mm, be fair naman. Give and take. That's the proper way. That's true naman yan, uh, Francia. Give and take. Tama nga naman yon. You, babae, respect the guy, and the guy will love you, and respeto ka rin. Give and take yan. Okay? So yun. And uh, yeah, natutuwa si uh, Francia. So yun, move na tayo. Number four. Kanina yon Yung mga ka-join lang, Number one ay uh, yung lalaki dapat ay independent sa mga magulang niya. Pangalawa, dapat siya ay loving and caring. Pangatlo, dapat siya ay loyal and hindi siya dapat nag-cheat. Pang-apat, dapat siya ay trustworthy, responsible, at reliable. Okay, number five. Ito number five, yung lalaki ay dapat marunong kung paano magmahal at mag-alaga uh, sa kanyang sarili. He knows how to love and take care of himself. <laughs> Nat- natatawa ako kasi, sino ba naman sa inyo mga babae na gustong magkaroon ng asawa na ang baho? <laughs> Hindi marunong mag-ayos ng kanyang sarili. <laughs> okay. In the same way, okay, ato, patawa lang yan. But anyway, sabi, sabi dito sa Bible, In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. Mamahalin dapat ng lalaki yung kanyang mga asawang babae kagaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. He who loves his wife loves himself. Kapag mahal niya ang kanyang asawang babae, mahal din niya ang kanyang sarili. Okay? Ang a person who cannot love himself can hardly love others. Kapag hindi mo mahal ang sarili mo, mahihirapan kang magmahal ng ibang tao. Tama. Kaya ang asawang lalaki, kung mahal niya ang kanyang sarili, I'm sure, mamahalin ka rin yan. Okay? Kung ang future husband mo hindi marunong mag-take care ng kanyang sariling health, okay? Paano kanya aalagaan? Kung yung sarili nga niya, hindi niya maalagaan, eh paano kung yung health niya eh kakabog-kabog na, wala na, wala lang lakas, paano ka pa niya maalagaan? Ganun yun, okay? Paano kanya niya maalagaan? Pati yung mga anak mong uh, ah, uh, ah, bubuuin nyo. So, napaka-importante. Kung ang lalaki ay uh, hindi marunong mag-alaga sa kanyang sarili, wala siyang pagmamahal sa kanyang sarili, huwag mo nang pilitin. Ma- mm, malulungkot ka lang. <laughs> mangungumunso, ano, mangungunsumi ka lang dyan sa lalaking yan, okay? if he can easily hurt himself, expect mo kaya na uh, hindi ka rin niya sasaktan? Kung ang lalaki ay kaya niyang saktan ang sarili niya kasi wala siyang pagmamahal sa sarili at wala siyang pag-aalaga sa sarili, sa tingin mo kaya hindi ka rin niya sasaktan? Pag-isipan niyo yan. Okay? That's number five. He knows how to love and take care of himself. Okay. So, lima yon. Meron pa tayong mga susunod. Pero break muna tayo ng konti. Wait lang muna. I'll be right back. Madali lang tayo. Okay. So, uh, kailangan ko lang talaga mag-sip ng ano. Uh, kasi hindi na siya mainit. Sayo naman. So, thank you so much sa pag-stay. Ayun, sa limang yun, sa tingin nyo, uh, naka-relate ba kayo doon? Yung kaparehas mo o kapareha mo ba ngayon ay meron siya ganung mga qualities na sa tingin mo, ah, uh, wow, parang uh, pasok siya. Ha? Pwede ko siyang, uh, siya na ang makonsider ko bilang isang mapangasawang lalaki. Ano sa tingin nyo? Number one, alin ba to? Sa lima. Sa tingin nyo, pakishare naman dito sa comment section. Sa boyfriend mo or sa kasama mo ngayon. Alin ba doon sa lima mayroon siya? At meron pa tayong uh, susunod pa. Okay? So kung meron kayong i-share, uh, ah, pakilakay na lang dito sa message. May babasahin na ako. Uh, yes, DJ, he is loving, caring, and independent. Wow naman, that's nice. God bless sa inyong dalawa. Norly, B, and I'm happy na nagkaroon ka ng kasama o lalaki na nakilala na loving and caring and independent. Uh, ah, independent. Imagine that. Bihira yun ha. Ah. Loving na siya, caring pa, at independent pa siya. Wow. Semi, uh, semi-perfect na. Okay, si uh, Very Nice, sabi ni Maria Maldita. Okay, through DJ, kasi ako independent na din Ah, uh, okay. So kung independent na kayo mga babae, dapat maghanap kayo ng lalaki na independent din. Hindi yung uh, napaka-dependent sa kanyang mga magulang. Alright, so number, asa na tayo? Number six na tayo, okay? Number six, he has trust and confidence in you. Okay? Sabi sa Bible naman ulit. Kasi biblical to eh. A wife of noble character who can uh, okay, a wife of noble character who can find. She is worth far more rubies. Kayo mga babae, worth daw kayo far more than rubies. Yung ruby kasi eh, parang yung uh, valuable uh, na bato. Okay? Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. Sabi yun sa Proverbs 31 verses 10-11. So yung lalaki daw ay merong confidence sa inyong mga babae. Okay? At uh, yun. Kung may confidence ang lalaki sa inyo, syempre, may tiwala siya sa iyo at nakita yung value niya, uh, value, value mo bilang babae. Nakikita ng lalaki. So, ganun yun, di ba? Ang ganda, kapag ang lalaki ay uh, pinagkakatiwalaan ka, tapos uh, yung uh, binavalue ka, kasi wow, napaka-confident niya na ikaw ang uh, asawa niyang babae. Ang sarap ng feeling nun, di ba? Kapag na being married, kapag na pangasawa mo, ang isang lalaki, it should not stop you from uh, growing bilang babae. Hindi ibig sabihin na nag-asawa ka na, ay mag-stop ka na, okay, I'm done. I'm done. Tapos na, hindi na ako mag-grow. May asawa na ako. Hindi na dapat ako magbago. No. Okay? Uh, hindi ka na, yung tipong hindi mo na dapat ma-achieve yung uh, uh, dreams mo, uh, sa work mo, sa being uh, sa business mo, kailangan mo rin kasing maging better version mo. Okay? Kahit na ikaw ay nag-asawa na ng lalaking yan. Hindi ibig sabihin na nag-asawa ka na ay tapos na. Tapos na yung mga pangarap mo. No. Kailangan mo pa rin magbago. Okay? Mag-grow. Uh, lumago. Di ba? Kasi tingnan, tingnan mo. Ang lalaki, na kapag walang uh, trust sa babae at hindi niya, wala siyang confidence sa kanyang asawang babae, yung babae ay wala, kawawa, parang wala na. Parang ano na lang, ba, sa bahay lang, parang yun lang, napaka ano lang yung life niya. Hindi na siya ano eh, parang plant na lumalago depende yan sa asawang lalaki. Kaya kung ang lalaki ay hindi siya ganon, hindi siya nagtatrust sa iyo at walang confidence sa iyo, kawawa ka naman babae. Kaya hanapin mo sa lalaki yung uh, husband na uh, pinam- pinawalaan yung decision mo, yung mga actions mo, okay? At uh, kasi importante ito uh, na kung walang tiwala sa iyong lalaki, ano pa ang dahilan? Ano pa ang silbi ng pagsasama niyo kung wala siyang tiwala sa iyo? Di ba? Ganun yun. Kung makikasama ka sa lalaking ganyan, mas mabuti pang wag ka ng mag-asawa. Di ba? Mas mabuti pang mag-isa. Yan. Yung ideal husband daw ay is like a great king, parang hari. He is a great leader, okay? But he also listens, nakikinig sa'yo, and kinukonsider niya at pinaniniwalaan niya ang kanyang reyna. Gets niyo ako? Di ba ang ganda nun? Ikaw yung reyna, tapos siya yung hari. Okay? At although siya yung leader ng kaharian, nakikinig pa rin siya sa kanyang reyna at kinukonsider pa rin niya yung masasabi ng kanyang reyna at pinaniniwalaan niya ito. Ang sarap ng feeling kaya ganon. Kaya kayo mga babae, mag-ingat kayo sa pagpili. Kung ngayon pa lang na mag-asawa, ayun, um, hindi pa kayo mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, wala na siyang ganon, hindi ka na niya pinag, wala siyang trust, wala siyang confidence sa'yo, go, go na. Let it go. Let him go. Yung tipong, lagi kang pinagdududahan tapos uh, kapag uh, may uh, sasabihin ka sa kanya, walang tiwala sa iyo, parang ikaw laging mali. Parang parang wala kang magandang masasabi. Parang ang tingin niya sa iyo napakabobo mo, parang ganoon. No, stop that. Huwag ka na diyan. Kawawa ka. Kawawa ka diyan. Although mahal mo yung lalaking 'yon, wag na. Okay? <laughs> wag na. Ugali kasi yan eh. Ugali yun eh. So that's number six. He should have uh, trust and confidence in you. Okay? Number seven. Oh, kumusta? Sa tingin nyo ba, gusto nyo yung ganang lalaki? Uh, hello po, watching from Riyadh and Saudi Arabia, sabi ni uh, ah, Azel, Azeline Grace. Uh, at nito rin si Ros, uh, Rosana Morales. At sabi ni Erlinda, Hi DJ Ron, salamat sa mga payo mo. Naliwanagan ang isip ko nung napanood ko mga videos mo. Big help po for me. Salamat nakahabol ako ng life mo. Watching from Cairo, Egypt. Erlinda, thank you so much sa paghabol at ang topic natin ngayon, ng gabi, ay yung mga signs kung ang lalaki ay siya, siya na ba talaga ang dapat mong pakasalan. Signs that he's the guy you should marry. Wow, ang ganda na, no? So makaka-join lang, sige. Uh, i-recap ko ito sa inyo mamaya. Uh, at move na muna tayo sa number 7. Kanina yung number 6, yung lalaki dapat may trust and confidence sa iyo. Ang number 7, eto ang lalaki na dapat mong pakasalan ay he appreciates you. Okay? Na-appreciate siya ka. Sabi sa Bible, sa Proverbs 31 uh, verse 28, her, chil- uh, her children, ikaw, her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Yung lalaki daw dapat ay pinipraise ka ina-appreciate ka. Okay? A husband who does not appreciate your efforts and value your accomplishments will always make you down, feel down, and cause you to lose self-confidence and self-respect. Kapag siya ay walang, uh, uh, hindi niya na-appreciate yung ginagawa mo, yung mga effort mo, hindi niya binavalue yung mga nagawa mo, yung accomplishments mo, ang feeling mo lagi ay parang ang baba ng pagtingin mo sa sarili mo. Di ba? yung confidence mo mawawala, pati yung respeto mo sa sarili mo mawawala na din. Kasi isip mo, yung lalaking minahal ko, yung pinakasalang ko, hindi nga ako pinaniwalaan, hindi nga ako nirespeto, hindi nga ako uh, ganun, hindi nga niya ako binavalue. Ano pa kaya? Yun, mawawala yung ano mo, yung sarili mong uh, tiwala sa sarili mo which is very, ano, pangit. Kasi dapat nga ikaw eh, yung self-confidence mo very high, di ba? Yung respeto mo sa sarili mo should be high din. Pero kung pangasawa mo ang lalaki, ganyan, gusto mo bang gano'n ng buhay mo? Di ba? pangit. Wag nga. Okay? Kung ang lalaki ay hindi ka ina-appreciate ngayon pa lang na mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, putulin na yan. Putulin na yan. Habang maaga pa. Okay? Hindi solusyon ng pag-aasawa Okay? Para mabago mo ang isang lalaki. Okay? Find a man who will raise you up. You raise me up. Yun. And rather, pull you down. Maghanap ka ng lalaki na i-lift up ka. Hindi yung idadrag ka pababa. Okay? Parang hindi ko isip, maisip, lubos maisip na magawa ko yan sa mga pangasawa ko. Parang ganun. Kawawa naman. Okay, so mga ladies, sana may nakuha kayong uh, ano dito, signs. Okay? Number 7 pa lang yan. Number 8. Ang lalaki na dapat mong pakasalan ay dapat siya ay calm and patient. He must be calm. He's calm and patient. Okay, sabi sa Proverbs 22 verses 24 to 25, Do not make friends with a hot-tempered person, yung mainitin ng ulo do not associate with one easily angered, yung lag, mainitin, madag- madaling magalit. Or you may learn their ways and get yourself ensnared. So ibig sabihin, huwag ka magkasama sa taong mainitin ng ulo at mabilis magalit kasi malalearn mo yung mga gawi niya. Pati ikaw, magiging ganun na din. Okay? So, if you are dreaming to have a happy family uh, and living in a peaceful home, then kailangan mong mag-avoid sa mga lalaking bad-tempered. Yung bad-tempered or yung hot-tempered, yung mainitin yung ulo. Okay? Uh, no matter how patient you are daw, gaano ka man kapasensyoso bilang babae, kung uh, makipag-mix ka sa isang uh, wrathful, yung uh, ano bang Tagalog ng wrathful? Yung parang mainitin, yung parang laging yung parang ganoon, yung parang intense anger yung sobrang ga- laging galit. Okay? Kapag ikaw babae, napakapasensyoso mo, tapos nakisama ka sa lalaking magalitin, alam mo, darating ang panahon, magiging irritable ka rin. At uh, makukuha mo yung ano niya, yung ugali niya. At mauwi yan sa conflict. At ikaw naman, dahil siya hot-tempered, ikaw naman hot-tempered na rin, lagi na lang kayo mag magkaaway. Pangit. Di ba? Sino bang gusto magkaroon ng asawang ganun at magkaroon ng family life na ganun? Yung tipong nag-start kang being patient, babae, <laughs> tapos natapos yung mga panahon yun, nagkasama kayo, hindi ka na rin patient, hot-tempered ka na rin, kawawa naman yung mga anak niyo, nakita kayo na lagi nag-aaway. Ay, wag na. Ah, sakit ang bato ko niyan. So, wag na, okay? So, yun. Number eight yan. He must be calm and patient. Okay. Tingnan muna natin yung mga nandito sa... Ah, uh, ha? Sa comment section. Mm-hmm. Wait lang, hanapin ko lang dito. Hi, Teacher Nakapanood din ako ng live mo. Lagi na lang ako sa YouTube nanonood sa iyo. <laughs> okay. Marami akong natutunan sa mga payo mo. I'm watching from Jeddah. Hi, Jerna. Thank you so much at nakahabol ka. Maraming salamat sa pag-join. And si uh, Azeline Grace, paano ko or paano po kung sa una lang siya loving and caring? Hmm. Nung kasal na, nagagawa ka ng saktan physically and emotionally. Pag may may pagmamahal pa bang ganon? Ah, okay. So, sa una lang naging ganon. Tanong muna kita, may asawa na ba? Or tinanong mo lang to sa akin kasi parang uh, na gusto mo lang itanong, paano kung ganun siya? Sa tingin ko naman, bihira naman maging ganun. Okay? Ang um, kaya nga, sabi nga, maging, ano ka, uh, huwag kang mag- magmadali sa isang relationship, hindi yung kamamadali, ay, in love na ako. Yes! Papakasal na kami next week. <laughs> hindi ganun. Okay? Kailangan mong mag-spend ng time para makilala mo talaga yung taong yan. Kasi I'm telling you, ang tao, although sa una, magiging good yan sa iyo kasi nagpapakita ng gilas, best foot forward siya lagi, but I'm telling you, it won't last kung hindi talaga yan totoo. Kasi <laughs> lalabas at lalabas ang ugali niyan. Kaya, kailangan mo talaga mag-spend time to know that person very well. Okay? Kaya wag kayong, eh, nagpapadala ka lang sa emotion mo. In love ka na. Eh, pakasala na next week or next month or next whatever. Um, ganun. Kaya, kilala mo maigi yung iyong asawa. Ay, <laughs> I mean, yung iyong kapam, uh, kapareha. Then, magtanong-tanong ka. Okay? Sa mga kaibigan niya, sa pamilya niya, sa relatives niya. Kasi, may makukuha ka naman kung kamusta siya talaga bilang tao. Kaya kapag nag-boyfriend-girlfriend ah, na kayo, huwag niyong i-isolate ang buhay niyo sa ibang tao. Kasi meron dyan mga boyfriend-girlfriend. Nagka-boyfriend-girlfriend lang eh, parang ayaw na magkasama sa ibang tao. Parang sila na lang ang magkasama sa mundo. Huwag ganun. Okay? Mas maganda pa rin na i-open mo pa rin yung uh, uh, ano mo, yung network mo, yung yung ta- ibang tao, makipag-usap ka sa iba yung mga friends nyo, common friends, makakuha ka ng idea kung sino talaga yung taong yan. Okay? Kaya huwag magmadali pagdating sa relationship. Kaya sa tanong mo to, sa una pa lang siya loving and caring, I, I, I think kapag talagang matagal na kayo magkakilala, masasabi mo talang kung talagang capable siya magkaroon ng uh, ganitong ugali na physically and emotionally very bad. Okay? So, ikaw bilang kapareha niya, sa tingin mo kaya magagawa ka niyang saktan physically kung number one, kung okay naman siya. Minsan kasi, kadalasan yung magiging problema kasi niyan eh. Kaya nasasaktan ng lalaki ang babae kasi meron din naman kasi kasalanan yung mga babae. Sabi ko nga kanina, yung uh, napaka, napapahiya yung lalaki sa harap ng kaibigan niya, napaka-nagger, mm, hindi hindi yung tipong pag-uwi ng lalaki, pagod na pagod, inanag na nga, wala pang hindi pa nakahanda yung bahay. Mga ganun, yung <laughs> kasi ang lalaki, nag-work siya para sa family. So, he is expecting na pag-uwi niya, okay na yung uwi niya, may may sasalubong sa kanyang very loving wife. Oh, Han, kumusta ka? Kumusta ang araw mo? Oo, oh, ano ka na? Kamaan ka na? Nakapagluto na ako. Oh, mga ganun take good care of your husband o yung uh, ano uh, partner mo pala eh, pala para <laughs> mahalin ka. Pero kung pag-uwi niya, pagod na pagod na, mainit na ang ulo, may nangyaring pangit sa opisina, tapos pag-uwi na naman niya sa bahay, hahanapan mo siya ng problema. Ba't hindi ka nag-text? Ba't ngayon wala? lang? Ayun. Tao lang. Baka ma- masaktan ka niya. Kaya ikaw din, mag ano ka, magpigil ka sa mga sasabihin mo. Ang bo, ang, ang salita natin kasi very ano yan eh, ang um, sharp yan eh. So kailangan mo muna kung kung wala ka daw magandang sasabihin, pigilan mong sarili mo. Okay? Uh, ah, wag mo na lang sabihin. At uh, hintayin mong sarili mong mag-subside para mapag-isipan mo, tama pa itong sasabihin ko? Makakasakit ba ako? Ganon. Huwag mo yung ah, ataka ka agad ng pasalita mo. Di ba? Tapos, ayun, na mo na siya, natusok mo na siya, ah, mahirap na yung bawiin. Nasaktan mo na eh. Kaya mag-isip tayo. Okay? Para iwas tayo sa mga ganitong mga ang uh, situation. Okay, so yeah. Tinaas ko para uh, ko siya pero binaba naman niya ako. See? Tinataas ko siya pero binababa naman niya ako. Tapos, napaka mainitin po yung ulo niya. Ako, napakabait ko sa kanya. Ngayon, di ko na maintindihan yon self ko ngayon nagiging ganun na din ako. Ang bilis ko na din magalit. Oh, see that? Uh, I'm telling you. Oh, meron nang nangyayari. Sabi ko kanina, kapag nakisama ka sa taong mainitin ng ulo, pati ikaw magiging mainitin na rin ng ulo. Kaya mag-ingat ka sa mga kakasama mo. Okay? So yun, Noemi, thank you for sharing that. Okay, so uh, yan, at least uh, merong nakapag-testify sa sinasabi natin dito. Okay, so move tayo. Number 8 yun, okay? Uh, so he's, he must be calm and patient. Number nine. Ang number nine kasi, importante naman to bilang isang uh, lalaki. Okay? Sa asawang lalaki, he must be a good role model. Okay? Role model. Sabi sa um, kasi siya yung magiging uh, ano ang tahanan eh, haligi eh. Siya yung ta lalaki, yung tatay, uh, yan ng uh, siyempre ng kanyang uh, mga anak at nirerespeto ng kanyang asawa. Sabi ng 1 Corinthians 15 verse 33, sabi dito, Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Nag- nakuha niyo yon. Kapag nakipagsama ka daw sa yung evil, evil company, yung kasama mong uh, lagi nilang uh, pangit ng ginagawa, huwag kayong magpadaya. Sabi dito, ang masamang kasama ay sumisira sa magandang pag-uugali. Okay? <laughs> nakaka-apekto yan. Nakaka, ano bang tawag dyan? Um, ano bang tawag dyan? Yung tipong may sakit ka, nakakahawa. Okay, nakuha ko rin. Nakakahawa yan. So kung ayaw mo mahawaan ng kanyang bad, pambira itong mga aso ko. Ay, ah, hindi ko mga aso. Asa ng kapitbahay ko. Pag ganitong oras, alas dos na rito, no? 2 o'clock. 2 and 2.30 or 3 o'clock in the morning. Alam mo ginagawa ng mga yan? Tatlo yun So, ang feeling mo, kung matatakot ka sa mga ganyan, akala mo may nakikita silang multo. Ayan, ah, kung narinig nyo. So anyway, so sabihin ko, uh, going back, huwag kang magpadaya daw. Kasi kapag nakisama ka sa uh, masamang tao, sumisira yan ang iyong magandang pag-uugali. Alright? So, do not be deceived. Sa tingin mo kaya, um, gusto mong maging uh, savior or parang hero ng isang tao na gusto mong, ah, kagaya ko noon, ah, meron akong nagustuhan na babae. Then, I want to change her. Kasi sa tingin ko, ka, I, I need, uh, I want to change her and I can change her and I need to help her change. Parang ganun. Feeling ko parang ako si Superman na ah. kaya kong baguhin yung tao. Kasi mahal ko siya, gusto ko siya, dapat ganito siya para maging fit siya sa akin. Hindi eh. Hindi ganun yun eh. Ang tamang paghahanap kasi ng uh, um, kapareha, lagi mong tatandaan na you can never change a person. Okay? Um, like, pinakasalan mo ang isang masamang tao. And eh, sa tingin mo, dahil uh, mahal ka niya, ay uh, mababago mo siya. It doesn't, uh, ano, parang ganon, uh, mangyayaring ganon hindi laging ganon ang mangyayari. Okay? And uh, hindi, wala kang superpower para baguhin mo ang isang taong talagang masama na. Okay? Only God can change a man's heart. Kaya nga, kung gusto mong talagang mabago ang uh, future husband mo into a good one, better person, um, kailangan mo talagang, uh, number one, syempre sabi ko lagi, pagdasal siya. Kasi kung talagang uh, babaguhin siya ni God, Walang imposible yan. Mababago at mababago siya. Pero kung sarili mong lakas, babaguhin mo at i-implement mo, papasunodin mo yung isang tao para mabago siya, hindi mangyayari yon Hindi talaga. Mag-aaway lang kayo. Kaya, um, sabi dito sa, sa verse na to, it's a warning. You have been warned. So, hanapin mo yung lalaki na in-nurture ka, uh, inunurture niya yung uh, good character mo. Halimbawa, mabait ka ngayon, mas inunurture niya, mas alalagaan niya. Ano bang Tagalog ng nurture? Yung parang na nagano ka, nag-alaga uh, ka ng uh, uh, halaman. Okay? So kapag nina-nurture mo ang isang halaman, ang um, pinapalago mo siya. Pinag, inaalagaan. Simplify na lang, inaalagaan mo. So, uh, hanapin mo yung lalaki na aalagaan niya ang magandang ugali mo. Hindi yung lalaking sisirain niya ito. Okay? Kung mabait ka ngayon, hanggat sa mamatay ka, dapat mabait ka pa rin. <laughs> Kaya kung nag-asawa ka ng uh, lalaking uh, masama, most probably talaga, pati ikaw ay uh, ah, mahawaan din niya ng kasamaan niya. Okay? So that's number nine. Dapat siya ay good role model sa iyo at pati rin sa magiging family mo. Number 10. Okay, so number 10. Oy, before that, kasi malapit na tayo Um, tingnan ko muna yung mga ano dito, yung mga <laughs> yung mga comments na dito. Uh, now lang din ako nakapanood ng live mo. Okay. Uh, sige, sige. Okay, wait lang. Task ko lang to. Uh, ah, DJ Ron, please shout out. Si, si Buboy. Uh, ah, hi, Boy. Uh, kamusta ka? Buti nakaabot ka, pare ko. Eh. Okay, watching your show uh, with my coach, Kish, from Doha, Qatar. Hi, Kish. Kamusta? Ito si Buboy. Um, going back uh, in 2002, ay, one, ganun. Meron ditong uh, first time na magkaroon ng radio station sa aming lugar. Tapos, isa siya sa mga nagpa-practice-practice dito. Ako din, na mag-DJ. Alam mo kasi ang pag-DJ, kung wala ka talagang, uh, uh, hindi ka talaga sanay, makita mo pa lang yung microphone, at alam mong nakakabit yan sa transmitter at alam mong may mga nakikinig sa iyong mga bahay-bahay, ay matatakot ka na. So yun, mm, magandang training ground yun para sa amin dalawa noon. So nagdi-DJ-DJ kami. So ito si Uboy, uh, ah, <laughs> kumakanta din to eh. So yun, uh, ganda ng boss niyan. So yun, maraming salamat uh, my friend. Uh, pag uwi mo dito, magkita naman tayo. Tagal na tayo hindi nakikita. Imagine that, 2011? 17 years, my friend. Da, ang tagal na. Yun, parehas pa tayong wala asawa na. <laughs> okay, anyway, sabi nga daw, yung mga yung mga gwapong katulad ni Buboy ay uh, matagal bago magkaroon ng uh, kapareha. Okay. Okay, so anyway, I'm not sure kung baka may girlfriend na to, baka magalit sa akin. Anyway, Kish, thank you so much. And uh, si Buboy din. Uh, asan na yung iba dito? Uh, may nakita ko dito isang uh, comment. Mm, Sobrang haba na kasi. Anyway, ito. Mahaba to. Sabi ni Noemi, Hello, Dijeron. I have relationship now na 5 years na kami. Totally kaka 5 years lang namin last month. Sa 5 years namin, limang beses ang um, din siya nagloko. What? Okay, at limang beses ko rin siya pinatawad. Oy, ang bait naman na babae ito. Sa huling beses na pinatawad ko siya, gusto ko nang bumitaw kasi sobrang sakit na. Uh, sobrang sakit at ako'y durog na durog na. Pero DJ Ron, hindi siya pumayag at nangako naman naman na siya ulit. Okay? <laughs> Pero bakit ganoon? May doubt ako kahit napatawad ko siya o ulit siya. Sa ngayon, hindi ko masasabing perfect but may konti naman pagbabago, lalo attitude niya. Mm-hmm. Uh, please help naman. Ngayon, nakamasid lang ako sa mga galaw niya at nakasubaybay na lang palagi. Para naman, uh, nakakapagod yung sitwasyon ko, DJ Ron. Help me naman, DJ Ron. Please help me. Sana matulungan mo ako. Hmm. Wait lang. Okay. So, uh, ah, yun. Si Noemi, five years na kayo and uh, limang best din siya nagloko. Ay, pambihirang lalaki, ano? Okay, anyway, sa sobrang bait niya, limang best din niya pinatawan. Kaso, wala na siyang parang uh, uh, nagdududa na siya. Parang hindi na siya very confident na uh, yung lalaki talaga ay magbago. Kasi although nagsabi ah, uh, naman yung lalaki na uh, parang nagbago na, uh, although hindi naman daw perfect, kaya lang sabi niya parang sinusubaybayan niya. Kumbaga, siyempre, ino-observe niya kung talaga yung lalaki ay maglo- mag, uh, or talagang magbabago na. Anyway, Noemi, itong masasabi ko dyan sabi mo kasi dito, ang um, parang ayaw niya. Oh, sabi niya dito, uh, ah, DJ Ron, hindi siya pumayag at nangako naman siya ulit. <laughs> Ah, see, imagine that. Hindi siya pumayag. Alam mo ang lalaki, hindi lang yan papayag. Hindi yan papayag na magkawalaan kayo. Kasi kawalan niya ng lalaki. Kapag ang lalaki ay binrake ng babae, kawalan niya yun. Takot yan. Takot, tatakot na masira ang kanyang image, takot na masaktan, takot na makantsawan, ah, <laughs> binrake ng boy, girlfriend niya, mga Marami, maraming dahilan. And ang lalaking manluloko, talagang ayaw niyan talaga maputol ang relationship niya sa kanyang kasintahan na may nakukuha siyang benefit. When I say benefit, I'm not sure. Ah. I'm not judging you knowing me and your boyfriend. Uh, in general, okay? uh, hindi ito hindi lang to sa sa inyo but in general. Ang lalaki kasi and babae sa isang relationship sobrang tagal na I- admit natin, okay? Uh, may mga nangyayari mga bagay-bagay na yung mga bagay na alam mo na, okay? Yung mga hindi natin dapat gawin, nagagawa natin, na parang mag-asawa na tayo, lahat na nagawa natin, na, na, na, na, naibigay na natin. Ngayon, kapag naputol yun, wala na yung benefit na nakukuha niya. Kaya ayaw niyang pumayag. Pero itong lalaking ito, I'm telling you, sorry Noemi ha, hindi siya talaga sa totoo sa'yo. Hindi ka talaga niya totoong mahal at minamahal. Kasi ang lalaki na talagang tunay na nagmamahal, in the first place is not gonna do ano, parang yung cheating. No. Kasi mahal ka eh. Nirespeto ka niya. Sabi ko nga dito yung kanina, taas, yung mga number one, dapat, ay uh, number three, yung loyalty and uh, dapat hindi siya nag-cheat. Ganun ang dapat na lalaki. Ngayon kung sa limang taon nyo at limang beses na rin siya nag-cheat, wala siyang ganun na karakteristik. Hindi talaga siya yung lalaki para sa iyo. Okay? Ngayon kung ayaw niya pumayag, may pasensya siya. Di ba? Kung ayaw niya, di bo, I mean, kung ayaw niya pumayag, basta ikaw gusto mo nang makipag uh, ano, break, then ikaw masusunod. Kasi ikaw ang nagde-decide niyan eh, sa buhay mo eh. Bakit? Kailangan mo bang uh, ipilit na porke hindi siya pumayag, eh, ikaw naman ay wala ka na magagawa? No. Wag. Wag kang magpakontrol sa lalaki na ganyan, okay? Hindi siya worth na ang um, ibigay mo yung submission mo sa kanya. Kanina, sabi ko nga, you should submit to your ano, husband pag darating ng panahon na mapapangasawa mo siya, hindi siya worthy na mag-submit ka sa kanya sa ganyang klaseng lalaki. Ang lalaking uh, worth ano, uh, yung isubmit mong sarili mo, yung lalaking talagang minamahal ka totoo, hindi ka sinasaktan, hindi ka chinichit, hindi siya nagchichit, hindi ka niloloko. Ganun yun. Pero kung lalaking walang mga ganun, ba't, mo, ba't ka mag-submit sa kanya? Di ba? Huwag na. Okay? Hindi kanyang nirespeto. Kung ako sa iyo, Noemi, let Him go. Ginagamit ka lang yan. And uh, kung gusto pang mas matuto yung mga videos ko marami, uh, meron akong video about uh, uh, signs kung tinuturing kang girlfriend ng lalaki. Nasa YouTube yan. Okay? Hanapin mo na lang yan. So, kung ako sa iyo, Noemi, wag mo nang patagalin yan. Ang limang taon, sobrang tagal na yan. Sobrang tagal na yan. Alam kong mahal mo siya. Kasi kung hindi mo naman siya mahal, hindi mo siya papatawarin eh. Alam kong mahal mo siya, pero hindi na to healthy para sa iyo. Okay? Uh, isipin mo naman ang sarili mo. Okay? Kung kayo, ikaw nakikinig ka, kung sino ka man, nakaka-relate ka sa situation na ganito, niloko na lalaki ng paulit-ulit na lang, let him go. Okay? And uh, it's not bad naman to decide for yourself na pumili lang mas uh, uh, nararapat para sa iyo. Okay? So yun, sabi ni uh, Francia, much better na makisama sa mahal mo, mo na mahal ka din. Oh, see that? That's life. Okay? Kung hindi ka mahal ng lalaki at niloloko ka, huwag mo nang pakisamahan yan. Alright? So yun. So uh, move na tayo. Sa kanina, number 9 uh, tayo. Dapat good role, uh, role model siya. Ito, number 10. Sa number 10 kasi, maraming lalaking ganito. Okay? Kaya dapat ang lalaki ay hindi dapat ganito para siyang the best na mapangasawa mo. Number 10, he is not a glutton and drunkard. Ano ba ang glutton? Sige nga, ano ibig sabihin ng gluten sa Tagalog? Yung mahilig, ano? Kumain. <laughs> okay. Gluten or gluttony, yung tipong uh, devoted ang buhay niya sa eating and drinking din. Excess, sobra-sobra. Okay? It's not bad to eat, but kung sobra-sobra na lang, pati yung weight niya hindi niya na nababantayan, kasi gluto na siya eh. Uh, wala. Gusto niya lagi kain ng kain. Wala na. Wala nang, wala nang uh, disiplina sa sarili. And worse, worse pa, drunkard. Ha? Lasinggero. Okay? Kung ang lalaki ay sobrang ganito, do not mix with wine, ah, ano bang, ano bang, uh, ano daw? mag-pronounce ito. Anyway, I don't wanna be, you know. Ano Okay, huwag ka daw magkapag-mix sa mga ganitong mahilig uminom. And uh, sa mga mahilig kumain ng mga uh, gluttonous eaters of meat, uh, sabi yan sa Proverbs, ha? Ah, for the drunkard, ang yung mga lasingero, at yung mga gluten, yung mga sobrang mahilig kumain na sobrang excessive na, will come to poverty. Wala. Mm, maubos yung pera nyo sa, sa busy niyang yan. Okay? Poverty. Uh, mawawalan ka ng ano, kayamanan. Okay? And uh, wala. Walang ibang patutunguhan kundi babagsak talaga ang ekonomiya nyo <laughs> bilang mag-asawa. Sobrang uh, wala siyang, ano, ang, uh, ano bang term sa Tagalog yan? Yung disiplina na lang. Disiplina sa kanyang sarili. Ang pagiging uh, ma- uh, ano, mahilig sa inom at uh, sobrang hilig sa pagkain, hindi naman kasi bawal masama na kumain yung uminom. Uh, well, although, depende kasi yan sa tao eh. To each his own. Uh, kanya-kanya tayo. Pero it's still best na kasi ang katawan kasi natin ay uh, temple of the Holy Spirit na, na naninirahan ang Holy Spirit sa ating buhay. So you have to take good care of your body. Okay? Ngayon, kung ikaw ay palainom, ah, kaya ka na lang lasing, wala. Wala sa iyo yung ano, yung uh, spirit, yung Holy Spirit. Now, yung sobrang kain naman, wala naman problema yung mahilig kumain. Pero yung wala na, sobrang laki na niya. Grabe. Tapos, uh, hindi niya makontrol yung weight niya dahil sa gluttony. Okay? Yung pagiging ano niya, sobrang uh, malamunin. Okay? Ang um, wala, masisigop niya yung ano niya, yung uh, kabuhayan niyo, yung uh, yung pera niyo. Kasi unhealthy na yun eh. Imbes na uh, ah, mas-save niya pa yung uh, pera kasi uh, kailangan mag-save para sa family. Wala, ibibili lang niya ng mainom niya at makakain niya kasi hindi niya makontrol yung sarili niya. Kung practical woman ka, ikaw babae, papangasawahin mo ang lalaking marunong mag-manage ng kanyang pera at ng kanyang uh, kalusugan. Okay? Bakit? Kung ang lalaki ay hindi marunong mag-manage ng kanyang kalusugan, gusto mo bang makapangasawa na ikaw lang naman ang magbabantay lagi sa hospital kasi lagi siyang sakitin? Di ba? Ganun, hanggat maubos-ubos ang pera niyo kasi wala siyang disiplina sa kanyang sarili. Okay? Wala lang disiplina sa kanyang kasalu- kasul- uh, kalusugan, pati na rin naman sa financial niya, wala. Sige, gastos, bili, bili, bili. Ayun, wala. Sayang naman. Di ba? Ang um, kailangan mong uh, magkaroon ng partner, you deserve a partner na may self-discipline, someone na marunong mag-spend ng kanyang pera on uh, any, any, any, anything sa food, sa drinks, or whatever. And, syempre, pinaka-importante, you should learn how to spend it well. Especially kapag may mga anak na kayo, okay, i-spend niyo dapat yung pera nyo sa educational plan ng inyong mga anak para wala na kayong problema in the future. Kaya kung ang lalaki ay napaka-drunkard, napaka-gluton, wala, hindi niya maisip yun. Eh, gusto kumain eh. Bala ka niya. Ganun. Wala, hindi niya maisip yung mga planong ganun na para sa future ng iyong pamilya. Kaya, ikaw babae, kung ang type mong lalaki ay uh, palainom, sobrang palainom, mabisyo, at uh, sobrang makakain, uh, ah, mag-isip-isip ka. Unless kung yan ang gusto mong lalaki makasama, yung lasinggero at uh, sobrang lamon sa buhay, hindi kita pinipigilan. But tignan mo ang uh, magiging consequences ng buhay mo sa lalaking kagaya niyan. Okay? That's number 10. Number 11. Oh, sa tingin nyo ba, meron ba kayo, <laughs> meron ba kayong kakilalang ganon? Kung ang boyfriend nyo ganon, ayoko naman ma-offend kayo ha. Anyway, pwede naman sigurong pagsabihan, ha, mahal, tama na. Uh, kasi uh, para naman yan sa sarili mo, sa kalusugan mo. Gusto pa kita makasamang mas matagal, hindi ko naman mamatay ka kagad. Mga ganun. Inspire. Inspire mo siya. Pero kung wala talagang pagbabago sa buhay, expire mo na yan. Okay? <laughs> okay. Sabi ni uh, Maribel uh, Attendant, excellent. Tama po. Uh, yeah. Okay, Jerna Lean Cruz, uh, ah, DJ Ron, yung asawa ko ganyan na ngayon. Nasinggero na, before noon, bago ako mag-abroad, di siya ganon. Ngayon feeling ko, kahit anong sikap ko, parang feeling ko uh, ako lang nagsisikap. Kasi sahod niya, kanya lang. Oh, ouch. Okay. Sorry, di Sharon, relate lang. Okay. So, you know. Uh, see, ladies? Oh, nangyayari talaga. Uh, hindi lang to ang gawa-gawa lang. So, may mga nakaka-experience talaga nito. Kaya mag-ingat kayo. So, ikaw naman, Jerna, since asawa mo na siya, ayoko naman sabihin na, oh, dahil ganyan ang asawa mo, hihiwalayan eh, mo. No, ayoko na ganoon um, ako naniniwala na may second chance lahan, naman tayong lahat. Okay? Then, uh, pagdasal mo yung asawa mo. Okay? Sabi ko nga kanina, si God lang naman ang makakapagbago ng uh, tao. Uh, then, uh, inspire mo yung asawa mo na, Han, tama na. Okay? Um, ganito, nami-miss ko yung noon na ganyan, na yung mga minahal mo siya dahil ganito. Okay, ganyan. Tapos, uh, mahalin mo pa rin yung asawa mo para naman ma-inspire siyang magbago. Okay? Then, pag- pagdasal mo lang lagi, do not stop until you see something ano, uh, new. Kumbaga, pagbabago sa iyong asawa. Never stop. Okay. So, yeah, meron dito, Oy, sabi ni Noemi, uh, naiyak ako sa sobra DJ Ron sa payo mo. Naliwanagan ako, salamat ng sobra DJ Ron. Sobrang salamat napanood ko mga videos mo sa YouTube. That's why I followed you to see first on my timeline. Nung isang araw na na kita. Wow, okay. Parang sign yon. Oh my God. Parang sinabi ni God, ikaw yung daan ko para maliwanagan ako. Mabait talaga si God. Ay sobra. Totoo yan. Sa atin at di niya tayo pababayaan pag nahihirapan ka na. Sobrang salamat, Teacher Ron. God bless you more and more power sa iyo. Okay, kayo din sa iyo, Noemi. So see that? And uh, thank you so much, Noemi. At least uh, nagkaroon ka ng, uh, nakarelate ka sa mga videos at uh, nangusap sa iyo si God through those videos. Wow naman. Okay. Anyway, huwag ka nang malungkot kasi may nagmamahal talaga sa iyong totoo. Andiyan si God sa iyo. Sa ating lahat. Okay, yung mga nanonood ngayon, huwag kayong malungkot. Alam mo kasi ang uh, sadness, hindi yan galing kay God. Galing yan sa kalaban. Okay? So if you feel sad, if you feel down, ang the best solution dyan is to pray. Pray agad. Halimbawa, nawawala yung te, ano, yung temper mo. Halimbawa, yung uh, patience mo nawawala. Tapos gusto mo nang uh, sakalin yung isang tao dahil galit na galit ka. Pigilan mo sarili mo, then pray, God, tanggalin mo to. Please. And then uh, iwaksi mo nga din. Uh, sabi mo, oh, Satanas, lumayas ka. In Jesus' name, lumayas ka. Ayaw, ano, hindi ko gustong ganito. And God, help me. Always say, in Jesus' name. Why? Because there is power in the name of Jesus. Totoo yan. Hindi yan biro. If hindi ito talaga ganito, hindi ka uh, spiritual sa buhay mo, hindi ka makarelate sa mga sinasabi ko, um, I'm, I'm here to uh, be at this, ano, to testify para sa inyo na napatunayan ko na yan. So, I do, I pray na sana someday dumating din yan sa life nyo na ma-experience niyo yung mga sinasabi ko na there is really power kapag uh, kasama mo si Christ sa buhay mo. So yun, pray lang, pray lang ha. Ah. It's not gonna, it, it takes time sometimes. Uh, ah, most of the time, it takes time. Kasi talagang hindi naman talaga madali na mag- magkaroon kagad ng uh, changes sa buhay natin. Pero huwag mo naman hintayin pang tumagal pa yon, di ba? Nandito na eh. Narinig mo na, gawin mo na accept Christ in your life and you will be fine. Lahat tayo. Okay? Wait, excuse lang. Kasi medyo nagkakrakang voice ko ngayon. I need to sip So yun, I'm back. <laughs> Sorry, ah, matatapos na rin tayo. Ayan, so nagkumagaral ka lang boss kasi ang lamig dito. Parang nasa Baguio. Kaya nga ako nakabonet kasi feeling ko nasa Baguio ako. Kasi sasama sana, sabi ko kanina, sasama sana ako sa auntie ko papunta ng Manila kasi pupunta kami ng Baguio. Kaso hindi natuloy kaya uh, binuksan ko lang yung aircon at nagbonet na lang ako from Baguio. <laughs> Para ma-feel ko naman yung, uh, yung frustration ko. Inuwi ko na lang sa pag-i-imagine. All right, so that's number, num- that was number 10. Okay, number 11. Ang number 11, uh, ah, so yung mga nagmamadali, malapit na tayo matapos. So don't worry, para makapagpahinga na rin kayo. Number 11, itong lalaki dapat meron siyang wisdom. Ano bang wisdom? Ang wisdom kasi sa Tagalog, uh, yung parang kapag uh, meron kang uh, situation, alam mo kung anong dapat gawin. It's like parang karunungan, wisdom. Dapat ang lalaking makasama mo, meron, yung, meron siyang karunungan. Excuse me. And uh, walk with the wise. Sabi dito sa Proverbs 13 verse 20. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Kung gusto mo maging wise, makipagsabayan, makipagsabay ka, makisama ka sa mga wais. Kapag nakisama ka sa mga fool, magiging ganun ka rin. Kaya, dapat ang makasawa mo ay may karunungan para ikaw din naman ay maging marunong. Wisdom is the ability to discern. Ang discern kasi yung tipong uh, parang uh, alam mong kung anong dapat gawin. Okay? Discernment, yung mabatid mo, yung uh, malaman mo, yung maintindihan mo, discern, discernment, um, para malaman mo kung ano yung tama o mali. Okay? Wisdom yan. And uh, yun talagang dapat ang dapat makasama mong lalaki. Kasi, uh, ano siya eh, siya yung leader ng, ha, ng family mo. Ngayon, kung wala siyang wisdom, magiging irresponsible siyang kasama or uh, partner in life. Di ba? So, Huwag kang, huwag mong hayaan na magkaroon ka ng kasama na makasama mo habang buhay na wala man lang kakayahan para uh, mabuild ikaw at uh, mag-lead sa inyo. Okay? So wis- wisdom ang napaka-importante. Kung walang ganyan ang boyfriend mo ngayon, walang uh, wisdom, walang hindi alam kung anong dapat gawin, walang discernment, ang um, parang walang wala siyang ano, ano bang tawag diyan? Parang lagi na lang walang alam. Parang uh, tanungin mo, ang sagot sa iyo, ikaw, ano ba? Ano sa tingin mo? <laughs> Ganun na lang gusto mo mga kasamang lalaki. Tapos ikaw babae, lagi ka nagtatanong, ano sa tingin mo? Ano dapat natin gawin? Tapos ang sagot sa iyo ng lalaki, ah, ewan ko, ikaw, ano sa tingin mo? <laughs> ewan ko, kung ako babae, iwanan ko yan. <laughs> Walang kwenta. Mm, okay, anyway, so Tatawa ako. Anyway, so yun. Basahin muna natin yung mga nandito. Uh, <laughs> kamusta DJ Ron? Kamusta na? Huli man daw ako nakahabol pa rin. Tama ka. Uh, from Kuwait. Dang, i-recap ko mamaya yung mga signs. Okay? Uh, yung mga, ang ta- tinatakal natin ngayong gabi, yung mga signs na kung ang lalaki, eh, yan siya talaga yung dapat mong pakasalan. Okay, so nandito si Maribel, Atendan, si Siu Yon Park, maraming salamat. And see love, grace, mercy. Amen. That's true. There is power in the name of Jesus. That's true. Okay, uh, si Angela Rosilio Vida. Hi po, dito na ulit ako. Yes, thank you so much. Ayun, so number 11 yon. Eto na, number 12. Number 12. Since nandun na yung mga ang characteristics, yung mga kailangan mong uh, hanapin sa lalaki, yung mga qualities ng lalaki, alam mo ba ang pinaka-importante? na dapat na mayroon siya bilang uh, kasamang panghabang buhay, ang lalaki dapat ay he will bring you closer to God. Mm. Alam mo ba kasi sabi dito ang lalaki since uh, siya ang magiging uh, head of the family, kailangan marunong siyang mag-lead sa iyo papunta doon sa nag-head or nagli-lead ng iyong relationship. Sabi ko nga kanina, kayong dalawa, walang ibang magiging third party ng relationship nyo kundi si God. Ngayon, kung wala si God sa relationship nyo, bagsak ang relationship nyo. Ngayon, kung ang lalaki lalo na hindi marunong uh, o wala siyang uh, personal relationship kay God, ano pang gagawin niya sa iyo? He won't be able to bring you closer to God magiging masalimuot ang buhay nyo. Kasi siya mismo bilang lalaki na yung lalaking uh, mag-lead ng uh, family mo ay walang uh, belief kay God. Hindi niya kilala kung sino si God. Wala. Wala siyang definition na uh, kung sino si God. Hindi niya alam kung, kung ano ang totoong love. Kasi alam mo ba, God is love? Kung hindi niya kilala si God, hindi niya alam ang true love wala, hindi siya magiging magandang partner mo. He won't be able to truly love you if he doesn't know who God is. Ganun yon. Wala siyang compassion, wala siyang righteousness, wala siyang, mga ganun, yung mga good qualities ng lalaki. Kasi wala siyang ini-emulate na someone perfect, someone God, someone above him. Walang ganun. So, kapag uh, wala siyang ganyan, hindi, hindi kanya kayang i-inspire, para ma-achieve mo yung mga bagay-bagay na mas makakabuti rin sa iyo. So yun, kapag bottom line, ang lalaki, kung gusto mong magkaroon ng lalaki makasama ng habang buhay na masaya, dapat ang lalaki may personal relationship kay God through Jesus Christ. Okay? Dagi siyang madasalin. Kapag ang asawang lalaki ay marunong uh, yung ano siya, kapag may problema siya, Han, Huwag kang magproblema. Pagdasal natin yan. Nandiyan si God. Yung tipong yung confidence niya kay God, ang lakas, ay nako, ang sarap makasama niyan. Ang gandang makasama yan na lalaki. Kung ako babae, yun ang una kong hanapin. Kasi uh, magiging strong and very stable ang samahan namin. Kasi nakapit ako sa asawa kong lalaki kasi nagsusubmit ako sa kanya. Yung asawa ko namang lalaki, may kinakapitan siyang mas malakas. Napaka-stable ng magiging relationship niyan. So yun, yun ang mga signs. Ngayon, ang, ang decision kasi dito, ang final decision, ito sinabi ko sa inyo, 12 yun, no? 12 signs. Pero ang final <laughs> decision pa rin ay nasa sa iyong mga kamay. Sinasabi ko lang to just to guide you. I'm not saying this to control you. <laughs> Okay? To tell you na ito dapat ang gawin mo. Uh, ito, no. Nasa buhay, buhay mo yan. Okay? Ayokong uh, manguna sa iyo. Remember, na yung mga nakalista sa taas ay mga signs lang naman yan. Pero it doesn't mean na kung ang lalaki na mahal mo ngayon ay uh, uh, hindi niya na-achieve yung perfect score. 12 yun kanina, hindi siya naka-achieve ng 12 uh, ah, perfect scores, ay kailangan mo na siyang itapon agad-agad. No naman, okay? Kasi lahat naman ng tao may potential na magbago at maging better, okay? Especially kung ang lalaking yan ay humble naman, sincere naman, at determinado na magbago. However, ang wise pa rin, matalino pa rin na pagpili uh, sa pag-decide kung talagang wala talagang makita kang pagbabago sa kanya, it's still wise and it's the best thing to do na putulin na yan para hindi ka na magregret sa mga darating pang panahon ng buhay mo na kasama siya. So choosing a ah, husband uh, ay parang uh, sabi dito, choosing a husband is not only a matter of your own happiness, okay? But also the happiness and welfare of your children. Hindi lang yung pansarili mong uh, happiness, kundi siyempre yung happiness din ng magiging mga anak nyo. Okay? Huwag mong i-ignore yung mga signs na sinabi ko kung gusto mo na magkaroon ng masayang pagpapamilya. At kung gusto mong magkaroon talaga ng lalaki makasama ng panghabang buhay. Hmm, ay, nako. Kung ikasal kayo, imbitahan niyo ako ha. Sahan ko yan. Okay, so anyway, basahin ko muna nandito at uh, para mabigyan ng daan yung mga nag ah, uh, <laughs> nag-join ah, uh, sa atin dito. Uy, so, sobrang thank you ha. Salamat. At uh, medyo matagal tayong uh, hindi nagkasama-sama pero nandito tayo ngayon next time. At maganda na yung line natin. Magiging uh, frequent na ang pagkasama natin. Okay, DJ Ron, kamusta na? Huli man daw. Okay, nabasa ko na kanina. Amen, that's true. Sabi niya. Okay, anyway, very nice. Sabi ni Ulita, Clelo, Basuga, Melanie. Hi po, dito na siya. Okay, so I think uh, nabasa ko na lahat din dito. Yung mga na, na ano ko ha, yung mga nalampasan ko, although di ko siya na post sa screen, Nababasa ko naman siya. Pops Ron, nahanap ko na siya. Wow naman! Si Every Yell. Wow. Nakakatuwa, no? Nung mahanap mo talaga yung talagang hinahanap mo. Sobrang happy. Congratulations and God bless you both. Mm, si Marichu, tama po DJ, life is meaningless without Jesus Christ. Our God in life or in our lives. You, uh, as a man of God, trust me in your own program. Wow naman. Marichu, maraming salamat. At natutuwa ako na na-appreciate mo naman yung mga uh, sinisend ko dito mga messages. Sabi ko nga lagi, I am not the message. Hindi ako yung mensahe. Isa lang akong messenger na pina, dinadala yung message na kailangan yung marinig from above, from God. I strongly believe na itong mga messages na to, kapag tumatama talaga sa puso nyo, ay galing talaga to kay God pinapadaan lang dito sa programang to para maramdaman mo na hindi ka nag-iisa, hindi ka alone na nalulungkot ka ngayon, feeling mo wala ka lang kasama, wala nang pag-asang buhay mo, kumbaga wala ka nang mahanap ng uh, matinong lalaki, hindi ganun yon Hindi ka pababayaan ni God. First, you have to um, put Him first in your life and you will never be last. Kapag inuna mo si God sa buhay mo, hindi ka mahuhuli. Hindi ka niya ipapahuli aalagaan ka niya. Hindi niya ibibigay sa iyo ang mga taong mapapasama ka lang. Kaya first, unahin siya para siya na ang bahala sa love life mo. Okay? Lagi ko yan sinasabi kasi ginawa ko yan sarili ko at napatunayan ko na yan. At sana, ganun din kayo. Okay? So start with a prayer, ask God, okay? And He will guide you. He will take good care of you. So hugs, sobrang thank you ha. By the way, yung mga nagtatanong, about, oh wait lang, before we go, tama ka po DJ sa lahat ng sinabi mo, si Lord talaga. Okay, sa gitna ng bawat, um, ano ba ito dito? Uh, sa bawat uh, people, tama ba? <laughs> tama ba bawas ako? Couple, okay, sorry, couple. Tama, sa couple na yan, si Lord dapat ang nasa gitna. Uh, yes, okay. Thank you so much, Griselda Robles Blanco. And sabi ni uh, Liuk, Bilenya, God bless always. Thank you sa mga magandang topic tonight. God bless you po. Sa mga nag-watch ngayon, maraming salamat ha. Hindi na ako magtatagal. Kasi I, know naman gusto niyo matulog, magpapahinga na kayo. Yung mga nasa Kuwait, ang Riyadh, uh, ah, 9.40 na dyan. Dito sa Pilipinas ay alas 2.40 na lang uh, umaga. If you're watching this on a replay, thank you so much. Pakashare na rin sa mga kaibigan nyo na uh, pwedeng matulungan itong video na to. And also, Uh, don't forget, meron pa tayong mga videos sa YouTube. Meron akong bagong video pala sa YouTube na hindi ko na-post dito sa sa Facebook. Uh, wait lang ha. Ang uh, topic ko dito, uh, pinost ko siya a few days ago. Ang... Um, asa na ba ito? In this video, Oops. malalaman mo kung... Okay, ito. Signs na dapat mo nang talikuran ang relasyon. Okay, new new topic 'yon ha. Although it sounds the same ng mga previous videos ko, pero iba ang mga sinabi ko doon. Okay? So, punta na lang kayo sa YouTube. Uh, just look for Hugot Radio at para kung may time kayo, panoorin nyo pa yung mga ibang videos natin. Okay? And sa mga, again, yung mga naghihintay ng mga sagot ko sa inbox, pasensya na po ha kung natatagalan talaga kasi ako lang naman talaga nandito, wala akong katulong. Nagkaroon tayo ng problema pa sa line and I thank God meron tayong better ang uh, connection ngayon. So thank you so much ladies and gentlemen. Kung may mga lalaki dito o oh, guys, alam niyo na kung ano dapat na mayroon ka para ikaw naman ay uh, ah, ka attractive sa mga babae na naghahanap ng mga nitong qualities. Okay? I-recap ko lang yung 12 signs sa mga kaka-join lang. Signs na he's the guy you should marry according to the Bible. Number one, he is independent from his parents. Number two, he is loving and caring. Number three, he is loyal and he doesn't cheat. Number four, he is trustworthy, responsible, and reliable. Number five, he knows how to love and take care of himself. Number six, he has trust and confidence in you. Number seven, he appreciates you. Number eight, he is calm and patient. Number nine, he is good role model. Number 10, he is not a glutton and a drunkard. Glutton, yung mahilig, sobrang hilig kumain, sobra-sobra. At drunkard, alam niyo na, yung lasinggera. Number 11, he has wisdom, may karunungan. Siyempre, siya ang maglilid eh. Dapat meron siya niyan. And number 12, he must bring you closer to God. All right, so ladies, so much. Talagang, thank you so much. Sobrang thankful ako sa inyo. At uh, medyo na-feel ko na ang uh, tawag ng aking uh, higaan. <laughs> and uh, wala naman ang gagawin ngayon. So I'll see you again tomorrow and next time. Uh, sa susunod, uh, ipopost ko kung kailan ako mag-live. At sa mga nagtatanong about the shirt, okay? Just uh, go back dito sa Hugot Radio page. Hanapin niyo yung pinost ko about yung mga shirts, mga panglalaking cut, yung pambabaing cut. And if you want to have a copy or uh, a shirt, then just uh, let me know. I-PM nyo lang ako. And uh, yung shipping cost pala, kung nasa malayo kayo, uh, you should shoulder that. uh, kasi mababa naman yung presyo ng uh, shirt ngayon. Then kasi jockey shirt to sa magandang quality. Ayoko naman yung uh, pangit yung quality kasi ito nga, ilang beses ko na to nilabhan, ang ganda pa rin ng quality. Tsaka yung printing kasi, ang ganda yung pagkakagawa. So may nag-order na si uh, Yeng and the rest ayaw magpakilala. So maraming salamat sa mga nag-order at sa mga mag-order pa. Then it's a way of uh, supporting this channel and this uh, platform. And although uh, hindi, hindi ako, hindi ako nag-ano masyadong ano, uh, like uh, kikita pa ako dyan. I, it's okay. Yeah, uh, I'm gonna, I appreciate na may mga gustong tumulong. At syempre, makakatulong din naman talaga yon. But uh, first, uh, gusto ko talagang mangyari, magkaroon kayo ng copy para it's a way of like uh, supporting, showing in support dito sa Hugot Radio Channel. Then kung may, may nakakita, syempre, i-share nyo rin. Kasi, halimbawa, uy, ganda ng shirt mo ah, saan may nakuha? Uh, sa Hugot Radio. Then, makita nyo yung mga videos ng Hugot Radio, makakatulong naman sa buhay niya. Yun ang uh, reason doon. Yun ang gusto kong mangyari doon. Hindi dahil magbibusiness ako, no. So, well, ayoko naman sabihin na uh, wala talagang uh, gustong uh, magkaroon ng uh, kita, extra money, right? Uh, so anyway, eh, ano naman yon Part na rin naman yon Kasi makakatulong din naman yon sa, number one, pag, <laughs> pag, uh, pagbili natin ng uh, connection, yung uh, fiber connection, mga ganun. Makakatulong talaga yan. Hindi ko yan uh, um, iniitsapwera ang uh, help na yan. But talaga, ang gusto ko mangyari, yung mai-send yung message sa mga potential na tao na matulungan ba ng mga videos na ginagawa dito sa Hugot Radio. So, yun. Bye muna ngayon, ha? Again, so, ma- so, so, so thankful. Maraming salamat. My name is Ronaldo dito sa Hugot Radio. Always believe in love and keep the flame burning. Alam niyo na meaning niya kung bakit yun ang sinasabi ko. Always believe in love. Okay, God, love. God is love. And keep the flame burning. The flame burning means your relationship kay God ay lagi mong paigtingin at palakasin. Okay? Maraming salamat. God bless you. See you again next time. Good night. And if you're watching this in the morning, good morning. Or sa hapon, good afternoon. Maraming salamat.